prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, milí naši poslucháči, máme stredu 12. novembra. Sme tu v podstate s mimoriadnou reláciou pod názvom V prvej línii, ako ste mali možnosť počuť, a to preto, lebo tak trošku aj okolnosti v rámci ktorých dnes vysielame, sú trošku mimoriadne. Asi ste to zachytili, zrejme ste to počuli, že vraj sa na Slovensku začala akási kriedová revolúcia. Takto teda aspoň tvrdia mnohé opozičné strany, či už tie parlamentné alebo mimoparlamentné, no a spolu s nimi aj mnohé mainstreamové médiá. Na začiatku tejto vraj teda kriedovej revolúcie bol študent z Popradského gymnázia, ktorý sa preslávil tým, že namaľoval na chodník vulgárne heslá proti premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý mal v ten deň ísť na túto školu prednášať miestnym študentom, myslím o zahraničnej politike. Napokon ale teda premiér pod tejto udalosti svoju účasť na tejto škole zrušil. Potom ako študenta po incidente s vulgárnymi nápismi predviedla policia na výsluch sa spustila doslova opozično-mediálna smrš, na konci ktorej je neslušný študent vykreslovaný ako hrdina istou časťou tejto spoločnosti, ktorý sa nebojí dať najavo svoj politický názor a je vykresľovaný touto skupinou ako vlastne nasledovania hodný vzor. Vo výsledku e, to prinieslo to, že chodníky sú dnes po Slovensku počmárané rôznymi protificovskými heslami. Ako sme si, milí naši posluchači, už povedali, opozícia túto tzv. kriedovú revolúciu víta. Za všetky opozičné hlasy si dajme takto v úvode relácie aspoň jeden, konkrétne z Hnutia Slovensko Igora Matoviča. A môže sa báť kriedy, koľko chce, keď mu budú študenti ale kdokoľvek písať o tom, že dosť bolo Fica, tak áno, je to pravda, lebo po tých 14 rokoch jednoznačne, že dosť bolo Fica. Dokedy tu toto strašidlo bude cucať jak nejaký parazit všetko, z čoho by sme všetci spoločne mali žiť. No ale žijeme pohnuté časy, takže okrem toho vám teraz pribalím aj balík kriedy, pretože krieda je sloboda a môžete sa realizovať na chodníkoch a písať odkazy tejto vláde. Rovnako sme si povedali, že vlastne o akési oslavné ódy, nielen na konanie vulgárneho študenta, ale aj na následné čmáranie hesel pochodníkoch chodníkoch zaznievajú nielen od opozičných politikov, ale rovnako tak aj od zástupcov mainstreamových médií. Nechajme teda na dôkaz tohto tvrdenia prehovoriť bývalú šéf-redaktorku denníka ZME, pani Beatu Balogovú. Páči sa mi naša malá kriedová revolúcia. Je to symbolom odvahy mladých ľudí vyjadrovať svoj politický názor. Je to symbolom toho, že naši vysokoškoláci a stredoškoláci nie sú len pasívne figurky, ktoré ťukajú do svojich mobilov. Ja verím, že to budú robiť slušne a neagresívne. Ja si nemyslím, že sú vandali, pretože píšu kriedou na chodníky, veď tie odkazy prvý dážď zmie ale podstata tých odkazov ostáva, lebo tá podstata je, že neveria, že Putin chce mier, chcú byť v Európe a chcú mať budúcnosť na Slovensku. Toľko Beata Balogová z denníka ZME. Môžeme to teda zhrnúť asi takto, milí naši poslucháči, a síce, že v opozično-mainstreamovom tábore je viac menej všetko jasné. Študent Popradského gymnázia urobil správnu vec, a správnou je aj následná reakcia tzv. občianskej spoločnosti, ktorá teda dnes píše po chodníkoch odkazy, kritické odkazy premiérovi Slovenskej republiky a vyzývajú ho k odchodu. No, ale potom je tu aj druhá časť spoločnosti, ktorá celé toto dianie, povedzme, že až tak pozitívne nevníma. Ak teda vynechám pre tejto chvíľu e, politikov koaličných strán, tak sú to minimálne predovšetkým ľudia z prostredia tzv. alternatívnych, respektíve nezávislých médií, ktorí teda krčia obočie, alebo teda dvíhajú obočie pri tom, keď počujú, že je takýto študent nasledovania hodným vzorom. Tak nechajme teraz zase pre zmenu prehovoriť redaktora Daga Daniša z portálu Marker. Cirkus okolo chlapca s kriedou ukázal jednu zvláštnu vec. Aký je progresívny tábor politicky a mentálne zaostali. Nie, problém nie je v študentovi s ukrajinskou vlajkou a v jeho primitívnych nízkych odkazoch Ficovi. Mladí ľudia predsa zvyknú byť vulgárni, nič nové ani zaujímavé. Problém je v tom, ako sa mu v progresívnom tábore tlieska. Robia z neho hrdinu, príklad, ktorý treba nasledovať. Prečo? Lebo Fico. To im stačí. Zašlo to tak ďaleko, že tu rastie niečo ako kriedová kampaň. Roztlieskavačky robia médiá, opoziční politici, aktivisti. S kriedou na mokrom chodníku sa už potrápil aj diplomat Korčok. Výsledok? Ulice sú počarbané tupými prízemnými táraninami. Ale berme to pozitívne ako poučenie. Vieme, ako si progresívne hlavy predstavujú verejnú debatu a verejný priestor. Predstavujú si to nejako takto na svoj obraz. A potom sa čudujú, prečo je slovo progresívec vnímané ako nadávka alebo rovno ako sprostý vulgarizmus. No a na záver tohto svojho úvodu pridám predsa len ešte jednu skupinu, ktorá, teda ľudí, ktorá sa, povedzme to tak, s tým zdvihnutým obočím pozerá na to, čo sa aktuálne na Slovensku deje okolo čmárania proti spicovských hesiel. A tou skupinou sú zástupcovia občianskej spoločnosti. Pretože pravda je taká, že občianskú spoločnosť netvoria len odporcovia vlády Roberta Fica a čitatelia denníka N, ale rovnako občianskou spoločnosťou sú aj ľudia, ktorí sa na svet pozerajú z iného uhla pohľadu. A títo ľudia, ako napríklad istá bývalá študentka Lívia Garčalová, e, pri tom, čo sa dnes e, deje na Slovensku okolo tohto študenta, cítia veľkú krivdu tak si na záver ešte poďme vypočuť aj spomínanú Líviu. Viete, prečo média oslavujú študenta z Popradu? Nielen preto, že vulgárne útočil na Fica, ale najmä preto, že je pupuš. Naozaj nechcem, aby toto video bolo o mne, ale niekde sa vám podarilo vyhrabať moje staré video, kde ma Ficová Naka chodila vypočúvať priamo do školy. Privítali sme sa a vtedy mi policajt vyslovene povedal, aby sme sa išli porozprávať o tých pár veciach do školy. Takisto mi povedali, že boli za mojou mamou v práci. Takže zastrašujú ma nielen v škole, zastrašujú aj moju rodinu. Uvedomila som si, že nie je študent ako študent. Ak máte tie správne názory, ako tento progresívny pupuško, tak vám v triede ráno tlieskajú a novinári denníka N vás uznávajú ako borca. Ak sa ale pýtate nepríjemné otázky respondentov na Pride pochode, tak vtedy zažijete reálnu šikanu od celej školy, vyhrážky od riaditeľky, návštevy NAKA v škole a u rodičov v práci a ten istý denník N o vás píše články, ako vás treba vyhodiť zo školy nie je študent ako študent. To, čo sa tu, milí poslucháči, aktuálne deje okolo tzv. kriedovej revolúcie, uh, otvára viaceré dôležité otázky, na ktoré sa budeme pokúšať hľadať odpovede dnes večer práve sa začínajúcej relácii v prvej línii, do ktorej na moje veľké potešenie pozvali teda prijali pozvanie viacerí odborníci. Začnem prvým pánom a preto ním, lebo je tu so mnou v bansko štúdiu. Je to pán doktor Ludvík Nábielek, bývalý primár a prednosta bansko psychiatrie. Pán doktor, príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer prajem všetkým. No, e, ďalší páni, ktorých predstavím, tu už s nami v štúdiu nesedia, ale sú tu s nami naživo, hoc teda na diálku, cez e, našu Teams linku. Tým ďalším pánom je tiež človek, ktorý už teda má nejakú tú skúsenosť s našim rádiom. Mali sme ho tu už minimálne raz ako hostia v jednej z našich relácií. Konkrétne to bola relácia Dualog, ktorú robíme aj s Petrom Žantovským. No a tým hostom je pán Petr Bohuš. To vám je človek, skôr ako ho teda privítam, len poviem, to vám je pán, ktorý toho času sa stal poradcom riaditeľky spravodajstva STVR. Je to bývalý publicista, novinár, je to človek, ktorý spolu zakladal Českú televíziu, kde pôsobil ako šéf-redaktor spravodajstva a publicistiky. Neskôr bol aj programovým riaditeľom a moderátorom televízie TA3. A takisto moderoval aj rôzne relácie v českom e, rozhlase a v televízii. Tak v tejto chvíli, aspoň teda dúfam, na našej Teamslinke, pán Bohuš, dobrý večer vám prajem. Dobrý večer, zdravím vás všetkých, aj hosty, aj posluchače, aj vás, pane Koroni. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No a do tretice, teda, kto je tu s nami, opäť človek, ktorý teda vystupuje často u nás e, v našom rádiu, je to Roman Michelko, nie len ako dnes večer ako koaličný e, politik, ale predovšetkým, keď som hovoril o tom, že tu dnes sedia ľudia, ktorí majú k tejto téme čo povedať, tak predovšetkým je tu preto, lebo je predsedom Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá, je to publicista, politolog. Roman, príjemný dobrý večer aj tebe. Ďakujem za privítanie, samozrejme pozdravujem teba, pozdravujem doktora Nábielka aj pána Bohúša verím, že to bude zaujímavá debata. No, bežne to tak býva v týchto reláciách, že oni bývajú kontaktné, to znamená, že poslucháči sa môžu do nich zapájať, my bereme aj telefonáty, aj nejaké tie maily čítame, ale mám tu troch hostí a toho času, hoď teda sme si to vy, tak vyčlenili, že nejaké tie dve hodinky, ale tie dve hodiny veľmi rýchlo uletia s tromi hostiami naozaj budeme mať čo robiť, aby sme všetky tie témy prešli, takže zámerne poviem, že nie som si celkom istý, či všetky telefonáty by sme stíhali, tak vás poprosím skôr, vážení poslucháči, ak budete mať k tejto téme, o ktorej sa dnes budeme zhovárať, nejakú otázku, budete chcieť vyjadriť názor, ideálne bude, keď nám napíšete mail na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia. E, nerušené počúvanie, to už je posledná taká technická informácia vám popri týchto hostiach, ktorých som tu predstavil a privítal, ešte praje z Banskovi žurnalistického štúdia. Spoza mikrofónu o technike je Boris Koroni. Uh, začnem Romanom Michelkom, a to preto, lebo asi ste si všimli, že v úvode zazneli všetky možné názory, ale nezaznel tam názor koaličného politika. A nezaznel tam preto, lebo si vravím, však koaličného politika tu budeme mať ako hostia. Tak, Roman. Uh, ja, Rom, ja argumenty, ktoré najčastejšie teraz počúvam, sú tieto, že to sú argumenty opozičných politikov, argumenty mainstreamových médií, hovoria, že k tejto téme, ktorú budeme dnes rozoberať, tak tieto argumenty by sa dali zhrnúť takto, že za všetko, čo sa aktuálne deje, aj v súvislosti s touto kriedovou revolúciou, v súvislosti s vulgárnym študentom a tým všetkým, čo tomu predchádzalo aj iné veci, atentát na Fica, nejaký študent, ktorý nepodal mu ruku a tak ďalej a tak ďalej, za toto všetko si môžete vy sami. Vláda Roberta Fica a vy, ktorý ju tvoríte, pretože nič tu nefunguje, všetko sa rozpadá, viď príklad vlakových nešťastí, kolabujú podnikatelia, kvôli konsolidácii upadá zdravotníctvo, školstvo, proste celé zle. A ľudia, samozrejme spolu s nimi aj mladí ľudia, študenti, už toho majú všetkého dosť, chcú zmenu, Takže vlastne týmto celým oni dávajú najavo svoju nespokojnosť, žiadajú odchod tejto vlády, zhrnuté, počerknuté, kriedová revolúcia je len prirodzeným vyvrcholením roky akumulovaného hnevu občanov. Toto má byť Roman dôvod, nielen konania vulgárneho študenta, ale aj aktuálneho čmárania po chodníkoch. Takže na vine ste si vy sami, politici vládnej koalície na čele s Robertom Ficom. Čo nám na to povieš? No to je absurdné. V demokratickej spoločnosti je vždycky časť ľudí, ktorí e, podporuje vládu a časť, ktorý nemusí. E, vzniká obrovský optický klam, pretože spoločnosť je rozdelená plus minus 50 na 50 s tým, že niekedy sa to pre, prelieva na jednu alebo na druhú stranu. E, jasné, že každý, kto vládne, tak má tzv. náklady vládnutia, Eh, ja absolútne odmietam tie katastrofické eh, vykresľovania našej spoločnosti, že tu, keby som uh, veril a bol izolovaný a počúval iba opozičné médiá, tak si myslím, že Slovensko je ako Gaza, rozvalená ruina, kde sa nedá žiť. Realita je úplne iná naozaj, keď človek ide po meste, všetko, teda ľudia bežne žijú, chodia do práce, chodia do, do obchodov, akože nič katastrofálne nie je. Áno, boli sme kvôli predchádzajúcej vláde nútený dať nejaké konsolidačné opatrenia, ale to nie sú také, že rozval spoločnosti. Konečne sa naštartovali niektoré veci, a teda Ráž má tento rok 4 alebo 5 úsekov diálnic od, otvoriť, rozostával Slovensko. Akože môžem kvanta veci, ktoré sú lepšie. Áno, v dvoch rovinách majú voliči s nami problém. Prvý je už ten spomenutý konsolidačný balíček, ktorý je ale nevyhnutný. A my sme mohli ísť populistickej vlne a zadlžovať a ísť francúzskou cestou, lenže jednoducho máme nejakú zodpovednosť a nechceme toto urobiť nadsledujúcim generáciám. A druhá vec, a to je naozaj, čo aj mňa veľmi trápi, je, že s prepačením Čurilovci sa nám tu smejú do očí, že nať chodí a vyhráža sa. Tá neprečetná arogancia bývalej moci e, a e, neschopnosť tejto vlády legálnymi a legitimnými prostriedkami sa s ním vysporiadať je niečo, čo vnímajú naši voliči ako slabosť. Ja to hlboko si uvedomujem. E, samozrejme, myslím si, že ľudia, ktorí ešte pred dvoma rokmi adorovali Žilinku a Žilinka na hrad, tak dneska asi pochopili, že čo, koho to vlastne podporovali, ale to už nechám tak. E, to, že časť ľudí E, podporuje koalíciu, čas ju ťažko nemusí, je v poriadku. Druhá vec je, aké sú prejavy a že sa tu neskutočným spôsobom hysterizuje spoločnosť, že sa tu vzniká naozaj demonizácia, diabolizácia oponentov, že to, čo tu e, vytvárajú niektoré koaličné, tá opozičné strany, predovšetkým teda Matovič, tá neskutočná hrubá e, debata, to, ako médiá e, sa ani len nesnažia o nejakú objektivitu, ale sú súčasťou ideologického boja. Teraz myslím pre všetkým printy, ale však všetky printy už majú aj online verzie a YouTube kanály a podobne, čiže to je už teraz už akože print e, sa, samotný v podstate neexistuje, takmer všetky e, médiá majú teda aj tie online platformy tak toto spôsobuje, že sa ďalej a ďalej polarizuje spoločnosť sú tu také nejaké eh, podľa mňa absolútne choré vízie alebo predstavy o nejakom generálnom štrajku, čo nebude nič eh, okrem nejakej karikatúry tohto generálneho štrajku. Opozícia nedokáže mať zjavnú a presvedčivú väčšinu, určite nie bez Matoviča a veľmi dobre vie, že s Matovičom je to absolútna istota zániku a je preto strašne premotivovaná, strašne... Eh, E, doslova deštruktívna, robí politiku spálenej zeme a dostáva spoločnosť niekde tam, kde naozaj to už nie je zdravé. Ja nemám žiaden spomienkový optimizmus, ja 35 rokov sledujem politiku, ale musím povedať, že taká polarizácia a taká, a také zákopy a také ostredovanie a také až hyenistické správanie tu nikdy nebolo. Uh, a to ne, naozaj si nemyslím, že, že predtým bola Selanka. pamätáme si Zurindu, ktorý uh, každé druhé slovo bolševik sem, bolševik tam a uh, takisto to bolo veľmi hrubozrné, ale toto, čo tu predvádza Jakab, e, Pročko a Matovič a bohužiaľ aj, aj ľudia z Osasky, Grilling a tak ďalej, to už naozaj prekročilo všetky hranice. My žijeme v pozícii občianskej studenej vojny, a ide o to, aby, aby to nejaká tá, rozbuška mm. nejakou iskrou sa nezapálila. Robia všetko, zahrávajú sa s ohňom, naozaj. Uh, chápem, že e, pre niektorých ľudí neexistuje taká podloza špinavosť, ktorá bola dostatočne podlá a špinavá, keby si už povedali, toto už nie. Jednoducho tu hranice naozaj nie sú. No a potom e, to vedie k tomu, že hrubosť, vulgárnosť, primitívnosť sa stáva si, akože hrdinstvom, čo je absolútne choré. V mene politického boja sú odhodené akékoľvek zábrany a ide sa naozaj cestou spálenej zeme. To, že je to cesta do pekla, si buď neuvedomujú, alebo Uh, vízia dostať sa za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí, nech je rozvalená a rozbitá krajina, E, toto títo ľudia jednoducho nevnímajú, i pre nich je to nepodstatné, ale to je podstatné, lebo psychické zdravie krajiny, ak to tak môžem povedať, je, je vlastne no, výsledkom teda veľmi zlé, alebo teda tá atmosféra je katastrofálna. E, ak to niekomu stojí za to v poriadku, smutné je, že ľudia takýchto štváčov neocenujú tak, že ich vytesnia mimo politický priestor. Samozrejme, obrovský vplyv na to majú sociálne siete, ktoré vytvárajú bubliny, ktoré neumožňujú komunikáciu, ale utvrdzujú tých ľudí v tom svojom názoru názore a nedokážu im prekročiť ten priestor, eh, v ktorom oni žijú. Oni, eh, a toto je ďalšia vec, ako sekundárna, to zrejme potom budeme o tom hej, hlbšie hej, hovoriť. No, nechcem áno, byť veľmi áno, dlhý, ne... toto je môj základný pohľad. Dobre, dobre, však všetky tie veci, ktoré si pospomínal, k tým postupne pôjdeme. Pán doktor Abielek, tu sedí oproti mne, teraz ste počuli nejaký úvodný názor pána Michelka, ktorý okrem iného povedal, že tak zle, ako je to dnes, to tu dávno, alebo teda vôbec nikdy nebolo, hoci ani predtým to nebola Salenka, spomínal psychické zdravie spoločnosti, no tak koho ako psychiatra sa spýta, mm. tak mhm. nie ste, nie ste sociológ, ale ste psychiatr, ktorý tieto detaily si všíma na jednotlivcoch, tak do akej miery s týmto konštatovaním Romanovým súhlasíte? No, odznelo tu veľa e, podnetov, ktoré zrejme budeme postupne rozoberať. Ja by som možno doplnil ešte jedno slovo, e, dehumanizácia. Dehumanizácia. Ja, sme sa dohodli, že sa v mhm. zajtrajšej relácii budeme tomuto problému venovať, ale nedá mi aj dnes túto, túto terminológiu otvoriť. Ale ešte predtým, ako by sme sa pustili do takého e, podrobnejšieho riešenia, by som sa vrátil k tomu, čo vlastne celú túto v úvodzovkách kriedovú revolúciu spustilo totiž tomu e, chlapcovi. Odznelo to aj e, opakovane aj v tých príspevkoch, že hovorilo sa o hrdinstve a odvahe a o slobode slova a takýchto vzletných e, výrazoch. E, podľa môjho názoru ten nazvime to vulgárny nápis pred školou, ktorý protestoval proti účasti premiéra na diskusii so študentami, nepredstavuje ani žiadne hrdinstvo, ani nejaký triumf intelektu. E, by som povedal, že je to skôr taký nejaký trápny alebo dokonca hlúpy prejav nejakého takého prázdneho exhibicionistu, mm. ktorý, ovšem, ktorého sa chytili ktorého sa chytili, zachytili, akoby vycítili, akoby zaňuchali krv v určitých mm. e, E, v súvislostiach práve už tie spomínané či opozičné strany, či, či e, médiá. Čiže vlastne samotný študent a jeho e, výplody viem si predstaviť kopu chlapcov a devčat v jeho veku, ktoré by niečo podobné len tak, hej, bez nejakého, nejakého lepšieho uvažovania vyprodukovali. A fakticky samo sebe si ani nezaslúhuje nejakú väčšiu pozornosť, či nedaj Bože nejaký rozbor, hej, že čo, čo tým myslela, ako to hm. myslela, alebo čo. Čo si zaslúhuje rozbor a čo je teda problém, a to zrejme závažný, ktorý e, vlastne vypovedá o zúfalom stave časti spoločnosti. Hej, hovoril aj pán Michalko, tak nejak 50 na 50. E, ten zúfalý stav časti spoločnosti sú práve reakcie politickej opozície a niektorých médií, teda ľudí považujúcich sa za notabene nejakých lepších alebo nejakých kultúrnejších a ktorí sa tejto trápnosti v podstate chytili a ako, ako by zmyslov zbavení e, znovu rozduchávajú ďalšie kolo nejakej tej nenávistnej nálady. A na to chcem veľmi, veľmi dôrazne upozorniť. E, talianský spisovateľ Antonio Tarbuki sa e, v predvečer nástupu fašizmu k moci e, bol vyjadril, že vyhráte, pretože brutálna sila vám nechýba, ale nezvýťazíte, pretože zvíťaziť znamená presvedčiť. A na to musí človek dokázať potlačiť nenávisť. Natoľko, aby dokázal, mohol trvať na svojom akomsi áno životu a tabuky túto náročnú individuálnu schopnosť, ktorá je azda zároveň najdôležitejšou spoločenskou zodpovednosťou, nazval osobnou zodpovednosťou za chod dejín. Lebo to vylievanie nenávisti e, sa stalo pre čas spoločnosti takým samozrejmým, E, ako ich vlastná obmedzenosť. Hej, nakoľko práve e, pod nejakým, nejakou fikciou, nejakým klamom slobody slova sa dokážu zbavovať aj zodpovednosti za svoje správanie. Čiže tá, tá zodpovednosť, by som povedal, e, za svoje správanie chýba veľkej časti spoločnosti a mm. je veľmi riziková. Už tu padlo, mám pocit, meno predsedu demokratov mm, hm. e, Náďa, e, no. Náďa, hej, on ne, ne, nemôžno podceňovať, on má za sebou veľkú silu. Hej. On bol ministrom obrany, má za sebou pomerne veľkú silu, čiže aj z hľadiska toho spomínaného nadchádzajúceho výročia 17. E, novembra skutočne tieto veci nemôžno podceňovať a <clears throat> ako upozornil nedávno zosnulý filozof, asi ste zaregistrovali, zomrel Oliver Bakoš. Mm Ehm, aj sme ho tu niekedy citovali v rôznych súvislostiach. Veľmi múdry a veľmi vtipný pán, v podstate asi tak v mojom veku. On sa vyjadril, že a toto zase ďalšia opri tej zodpovednosti, že slušnosť, veľa sa operuje so slovom slušnosť, že slušnosť sa nestáva menšou tým, že sa od nej vzdialujeme. Hej? Hm. Ale faktom je, že E, akurát v tej nejakej pomyselnej tvári nepriateľa potom najčastejšie už nedokážeme zavčasu rozoznať tú svoju vlastnú tvár. No, ja, e, Romanovi Michalkovi som adresoval kritickú otázku, keď som teda tvrdil ako, ako jeho oponenti, že za všetko si môžete sami, tak podobnú kritiku aj teraz smerom k vám. To by ste ani nepovedali, ale bude aj skverom k vám teraz smerovať, že by tu sedel kritik, tak povie, že pán doktor, čo to rozprávate? Však Robert Fico si za všetko môže sám. Za atentát si môže sám, e, za to všetko, čo sa teraz deje, si môže sám, lebo robí politiku ako robí a zároveň, pozor, po atentáte nevykonal žiadnu ref reflexiu, práve naopak zradikalizoval sa, ešte viacej hecuje túto spoločnosť. A teraz pozor, teraz prečo tá otázka na vás? Veď pán doktor, predsa si to pamätáte, vaši kolegovia, psychiatri a psychológovia sa v otvorenom liste podpísali pod to, že tento človek už, teraz parafrázujem, nie je schopný vládnuť, mal by odstúpiť. To podpísali psychiatri a psychológovia. Tak prečo tu teraz máme tendenciu, nedaj Bože, Fica obhajovať? Však si to sám zaslúži? A ak máte pochybnosti, vaši kolegovia povedali, že je to pravda? Boris, toto hovoríte mne? Teraz to hovorím vám. Obliekol som si a plášť advokáta diabla a hovorím to vám, ako psychiatrovi, že vaši kolegovia tvrdia toto. Boris, tak dobre viete, že ja som bol jeden z tých, ktorý sa proti tomuto viem, ja listu viem. E, postavil a myslím, že to aj veľmi dôkladne vyargumentoval, hej, že tá aktivita e, skupiny, zase nemôžeme hovoriť, že to boli všetci psychiatri a všetci psychológovia, aktivita skupiny psychiatrov a psychológov E, bola absolútne neadekvátna. Hej. Ak, ak človek len trošku má zmysel pre spravodlivosť a o, tom, o to sa v tomto rádiu opakovane snažíme a opakovane bojujeme za proporcionalizmus, proporcionalitu a spravodlivosť. Tak e, vyjadriť sa v tom zmysle, že e, máme po atentáte, po agresívnom akte voči e, svojej osobe sa má niekto E, kajať a ano, e, vykonať sebareflexiu, e, sebareflexiu a sypať si popol na hlavu, že prepáčte, že do mňa strelili. To hádam, nemyslíte vážne. Takže e, mám pocit, že tá, tá, tá lavína nenávisti je veľmi dobre regulovaná, sítená, stavidla sú otvárané v pravý čas a E, toho sa trošku bojím. Toho sa trošku bojím, lebo stále e, aj pán Michalko hovorí, že teda žijeme a do obchodu chodíme a neviem čo, ale naozaj nie je úplne jasné, že čo sa chystá v najbližších dňoch. Mm. O, už pred pár týždňami, možno mesiacmi sa hovorilo o určitých algoritmoch, ktoré sú pripravené, o blokovaní úradov, blokovaní ciest. No, nie tak dávno, predvčerom e, sme boli svedkami blokovania uh, E, ministerstva životného prostredia. Mm. Hlavnom meste tohoto štátu. Hej? A ako, ako by si niekto, nechcem byť zlým prorokom, ako by si niekto overoval sily. Takže úplne odmietam, teda mm. list psychiatrov a nejaké vyvodzovanie dôsledkov z toho, čo... A obviňovanie Fica z, z mála seba reflexie. Z mála seba reflexie. Mm. A naopak, hej, to, ja som to opakovane aj, aj v tomto médiu, v Slobodnom vysielači, aj písomne, aj v rôznych e, reakciách teda zdôvodnil, že fakticky také vystupovanie e, úzko odbornej skupiny ľudí e, z hľadiska nejakého verejného, e, verejnej produkcie je fakticky aj voči E, spoločnosti aj voči sebe samému, aj voči pacientom psychiatrickým kontraproduktívne. Pána Bohuša máme tiež e, na našej linke a pán Bohuš, však sa tešíte na kritiku, ktorú budem teraz adresovať vám. Áno, teším <laughs> sa. No, tak obliekam si opäť ten plášť toho advokáta diabla. A keby tu s nami sedeli kritici, akože nesedia, lebo do tohto a odmietajú dlhodobo chodiť, ale tak to poviem za nich, tak oni by povedali, že prečo ste si na úvod, e, teda k tejto relácii pozvali Petra Bohuša. Však on je súčasť problému, proti ktorému my tu predsa vystupujeme, dávame ten nesúhlas najavo. Prečo? Citujem z denníka N. Vy už viete, kam smerujem. Novým poradcom riaditeľky spravodajstva verejnoprávnej STVR je bývalý novinár Petr Bohuš, ktorý sa posledné roky zviditeľnil na dezinformačnej scéne. Pozná sa so stíhaným extrémistom Bombicom, vystupuje v konšpiračných médiách, odmoderoval krst knihy Petra Tóta, spolupracovníka Mariana Kočnera, opakovane sa zastáva vládneho spolnomocnenca Petra Kotla, Kot, e, Kotlára a čo je úplne najhoršie, to už teraz hovorím ja o vás, strašné, pán Bohuš, to, že vy ste v jednom rozhovore sa priznali, že by ste si prijali, aby po večerných hlavných správach dostali priestor vo verejnoprávnej televízii aj informácie z tzv. alternatívnych médií. Konkrétne ste hovorili o tom, že si viete predstaviť hodinový blok, ktorý by prinášal to, čo sa urodilo v tomto druhu médií. Takže to trošku zhrnieme, pán Bohuš. Vlastne kriedová revolúcia je tu aj kvôli takým ako vy, lebo pretláčate konšpiračné narratívy konšpirátorov do verejnoprávneho média a mladí, rozhľadení, kriticky mysliaci ľudia, rozumie teda občianská spoločnosť, už už toho má plné zuby, ako povedala pani Balogová z denníka ZME, svojou kriedovou revolúciou dávajú najavo to, že chcú stať v Európe, neveria Putinovi, chcú žiť na Slovensku a to je vlastne všetko to, čo konšpirátori ohrozujú a to sú tí konšpirátori, ktorých vy obhajujete a tlačíte do verejnoprávneho prostredia. Tak, pán Bohuš. Čakám na vašu reakciu. Jsem úplně zdrcený. <laughs> A e, chtěl bych, chtěl bych e, říct, jak e, krásně vznikají tyto zkazky, proto tedy asi musím vysvětlit nebo zpřesnit ten obsah, poněvadž paní redaktorka z toho deníku N použila to médium a svůj článek nikoli jako nástroj k hledání pravdy, ale jako zbraň Eh, proti eh, člověku, proti mně v tomto konkrétním případě, eh, který by mohl se snažit jít po té pravdě i v té veřejnoprávní televizi. Vzniklo to bezprostředně poté, kdy se lidé z té redakce dozvěděli, že bych jim tam mohl chtít pomáhat, pomáhat. A na základě té pomoci vznikla taková re, eh, reakce, ale podotýkám, že od jednotlivce, že to není jakoby mm, postoj redakce. A ta informace se přenesla a využila se ta zbraň a začalo se tímto způsobem střílet na místo novinařiny, takže to není novinařina, to je propaganda a likvidace nebo snaha o dehonestaci člověka. A <laughs> řeknu vám jenom pro pousmání, eh, já jsem, <clears throat> když mě nakladatelství Torden poprosilo, požádalo, jestli bych jim neodmoderoval ten křest knihy Petra Tota, tak já jsem eh, chvilku zvažoval eh, Roberta Mervy eh, toto nabídku, zdali mohu nebo nemohu a do jaké míry s čím bych mohl být spojován, protože samozřejmě si hlídám nebo snažím se o to být nad těmi událostmi, abych nebyl jejich součástí nebo dokonce vykonavatelem, ale abych byl pozorovatelem jako novinář a ne účastníkem. A nakonec Nakonec eh, jsem vyhodnotil na základě etického kodexu novináře, že hm, eh, je třeba podpořit svobodu médií. Eh, já si vážím práce nakladatelství Torden zejména z toho důvodu, že uvádí mnoho různých pramenů anglosaských, ruských a tak, a tak dále, dalších různých, které nejsou v běžných knihkupectvích k dostání. A myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že je nutné sledovat mnoho mnoho různých pramenů a třeba i těch špatných. I kdyby si někdo myslel, že v tom nakladatelství Torden třeba jsou i ty špatné, tak eh, i ty nám právě mohou pomáhat eh, ukotvovat ty naše správné názory v nějaké konfrontaci, čili nemohou mít jenom jeden nějaký názor a ten sdílet s ostatními, musí mít konfrontaci názorů eh, k tomu, abych se mohl ubírat ku předu. To je, teď to mm, pan Nábělek by mohl určitě potvrdit jako vědec, že pochybo, pochyby jsou, jsou vědou a nikoli nevolí jednostraná doktrína. A no, tak jsem přijal tuto nabídku, že odmoderuji. Já byl jsem samozřejmě, já jsem totiž novinář, tak celý život, tak jsem zvědavý. Já jsem byl zvědavý na toho Petra Tota, kterého jsem vůbec neznal. E, jako člověka, který údajně na Slovensku byl dobrým novinářem a pak e, přešel, dá se říci, v jistém smyslu i na tu druhou stranu tím, že byl tím, že, že pracoval pro ty zpravodajské služby a e, odmoderoval jsem tuto akci, to představení té knihy na veřejnosti a dokonce ještě e, podotknu, že jsem se i v jisté chvíli při tom moderování, dá se říci, i zastal toho pana Lipšice, o němž pojednávala ta kniha. E, z toho důvodu, že jsem řekl, že to musí být přece choulostivá věc, psát o někom knihu, který tam e, který od, vlastně není u toho, není toho účasten a není ani na té akci. Tak jsem se jí zeptal, jestli jestli ho pozvali třeba i na tu akci a že to je taková choulostivá věc. Načež pan Harabin, jak ho známe, tak je on je někdy takový trošku divočák, že v tom dobrém slova smyslu, tak mi vytrhl mikrofon z ruky a E, řekl, pán moderátor, nebuďte takový slušný, vždyť to je zločinec, jo. A <laughs> chci tím jenom říct, že jakoby na takových drobných příkladech, jak můžeme dokumentovat, že si ta média, pokud chtějí mít e, e, to svoje médium jako nástroj, jako zbraň, tak si vybírají jenom ty určité části. A abych to dopověděl, tak když skončila ta oficiální část, a ty tam bylo takové to jak to bývá na těch eh, akcích, nějaký rád, povídání a podobně. A teď jsem tam poprvé v životě uviděl pana Danyho Kolára Bombice, eh, který, když mě spatřil, tak uh, se zaradoval a říká, je, Modrý Jelen, Petr Bohuš, to jsem rád, že vás vidím, mohl bych se s vámi vyfotit a tak uh, jsme se vyfotili spolu, pan uh, Dany Kolár si dal hm, tu fotografii na svůj Facebook, na svůj profil zřejmě někam a odtamtud eh, vypreparovali tu fotografii k tomu svému článku v deníku N a já samozřejmě nemám důvod jako se ostýchat nebo snažím se chovat se slušně k lidem a když mi o něco požádají, tak samozřejmě zvážím, do jaké míry to si to vyhodnotím, buď v té vteřině nebo v nějakém časovém rozestupu, eh, tak abych eh, prostě si držel tu svoji integritu a eh, nebyl, nebyl vůči někomu třeba zlolajný nebo, nebo ne, ne, nepříjemný a tak dále. A, a toto bylo zneužito, toto jedno mé jediné setkání, mm, ta fotografie fotografie, e, kterou si tak lidé dělají, když se potkají s někým, jako, mm, o kom hmm. si myslí, že by se hmm. s ním mohli zviditelnit, tak eh, posloužila k tomu, že to v tom článku vypadalo, jako kdybychom měli být nějací známí nebo, nebo přátelé nebo kamarádi, že? Ano, konštatuje se tam, že pozná, no, sa, pozná sa s Danielom Bombicem. <laughs> Že... Ano, po, ano, <laughs> poznám se s Danielem Bombicem tím, <laughs> eh, co jsem právě teď řekl, ano. Tak, eh, tak to je taky taková ukázka. No a pak, aby hledali, hledali, mě to celkem tedy potěšilo v tom smyslu, že jak hledali, tak vlastně jakoby nic nenašli a snažili se alespoň jakoby spojit tyto e, nesourodé střípky dohromady, aby to vypadalo alespoň nějak. Jo? A to je taková, obvykle to dělají zpravodajské služby, že pospojují prav, e, pravdu s polopravdou, se lží, že vlastně jako když to máte takhle zamuchlané dohromady, tak vy se vlastně potom už vůbec nevyznáte v tom, jak to vlastně je. Jo? A, a jste zmatený a pak vlastně možná věříte všemu. Že? Hmm. A ještě abych dopověděl, tak e, vlastně tato jedna akce mi zrodila e, tři e, poznání jednání se s různými lidmi, Petrem Totem a mm, Dany Kolárem, to už jsme řekli. A do třetice, jako mi ještě v tu chvíli volal, když jsem tady e, jel na tu akci, e, e, pan Kapusta, kterého jsem také neznal. jestli pán Bohuš, jestli já jsem slyšel, že byste to, že to budete moderovat, mohl bych s vámi udělat rozhovor, já bych si vás na chvilku odvezl k sobě do studia a zase přivezl, tak ptal jsem se, jako co to je za pořád na paletě, chodí tam ti hosté, kteří tam chodí, no tak zase jsem nebyl proti, když jako nevystupují často v médiích, bráním se tomu zase, abych i já sám nebyl recyklát obličejem a svými myšlenkami pořád dokola stejný, že a, mm, a tam jsem ještě nikdy nebyl, tak jsem souhlasil s tím principem, že vždycky pro jednou, jako samozřejmě to můžeme udělat, není problém a poskytl jsem ten rozhovor a, a vlastně prostřednictvím toho, že hledali na těchto lidech jako na na panu Kapustovi, kterého jsem zase viděl jednou a poprvé a zať prozatím naposledy eh, v životě eh, hledali nějaké mouchy, něco z jejich historie minulosti, vytahovali a v podstatě těmi i tou jejich historií jako by se snažili mě deho, dehonestovat, jo? že vlastně jim mm. vůbec poskytují rozhovor. Mm-hmm. Ale já, jak říkám, jako snažím se jenom se chovat slušně, vlídně, vstřícně, s pochopením vůči všem lidem, eh, bez rozdílu, jak jsou na jakých jako stranách politického spektra, takže kdyby v té době třeba přišel ke mně i deník N a, a v seriózní rovině by mě požádalo nějaký rozhovor na dané téma, no tak bych samozřejmě také zvažoval, jestli s ním, eh, jestli udělat rozhovor nebo ne. Ale tady vyloženě byla eh, bylo, byla vidět ta, účelovost. No a k mhm. tomu mhm. Eh, ještě poslední vize si mohu tedy dovysvětlit, k tomu, že bych odvysílal v 8 večer do 9 po Eh, těch hlavních zprávách, eh, potom ta alternativní média, tak eh, mm, to samozřejmě byla nadsázka, jo, to je zase vytrženo z kontextu e, a byla to reakce na otázku toho pana moderátora, jako když se dotazoval, jak bych ty věci řešil, jako tak, aby byli, e, abychom vlastně měli informace ze všech úhlů pohledu, ze všech stran, jak už jsem zmínil, což je potřeba je mít, abychom si mohli vyhodnocovat ty nejlepší názory, e, tak jsem to takto řekl a mínil jsem tím samozřejmě, že e, a, my, a myslím si, že by to nemusel být špatný pořad ani dnes, kdyby se takový takový třeba vytvořil a podotýkám, že oni ale neusilují, to je jenom jeden z nápadů, eh, který člověk je eh, v běžné relaci a bylo to myslím, že někdy v Dubnu se to odehrálo v apríli, takže to bylo ještě dávno jakoby před mým, mým eh, nástupem nebo spoluprací s, se slovenskou televizí, jak je vidět zase, že jak zneužívají úplně nesourodé věci, které spolu nesouvisejí. Já jsem to neříkal v nějakém kontextu toho, že bych měl třeba pomáhat té slovenské televizi, to jsem v té době ještě vůbec nevěděl. No a E, a vlastně myslím si ale, že by bylo fajn, jako kdybychom Eh, jednak na jedné straně samozřejmě ty hosty, která mají alternativní média, nebo tak, jak si povídáme my tady spolu, že by měla být také i v, těch, v tom mainstreamu, v těch, i v těch veřejnoprávních médiích, abychom znali to spektrum široké, názorové, a, eh, ale zároveň si myslím, že i třeba eh, i ta veřejnoprávní televize by mohla dělat taková ohlédnutí nebo reflexy v tom smyslu, jako když mají třeba nějaké ohlédnutí za za zahraniční tlačí nebo, e, nebo různými médii, tak by to mohla být i domácí média, včetně těch alternativních, co se kde urodilo a co jsme udělali my třeba v tom veřejnoprávním a jestli jsme to udělali jinak a oni sledovali zase něco jiného, taková jakoby i z toho nadhledu toho supervizora, protože já si myslím, že veřejnoprávní médium není jako jedno každé jiné médium, především jako ve srovnání s těmi komerčními. Veřejnoprávní médium by mělo mít tu nad stavbu. Eh, mělo by, by, nemělo by se účastnit všelijakých těch jakoby jednonázorových půtek, střetů a událostí, ale mělo by sledovat, komentovat veškeré to dění, nejenom ve společnosti jako takové, zejména na té politické scéně, o, o kterém se teď bavíme, ale i to mediální. A mělo by to porovnávat a dělat si i nějakou svoji vlastní e, reflexi v tom, co zachytilo ono jako veřejnoprávní a co zachytávali ti ostatní a jakým způsobem a porovnávat to a zase bychom přis, mohli přispět k edukaci e, národa, lidí, e, e, aby věděli, aby se v tom lépe orientovali a vyznali, jak s nimi média třeba manipulují nebo je mhm. informují pravdivě e, a, a tak dále. Tak tolik asi na úvod z mé strany dobre, k tomuto dobre, článku. Tak, tak povedzme, že tu kritiku úvodnú máme za sebou mhm. na vás všetkých a poďme teraz teda k tej pointe, podstate toho, prečo sme sa tu dnes stretli. A teraz dlhšie bol ticho Roman, ale to je otázka na vás všetkých v podstate. Uh, Roman, Roman, keby ti teraz tu niekto povedal, že, že však ľudia majú právo nesúhlasiť s vládou, máme predsa demokraciu, ak nejaký mladý človek, študent gymnázia napíše na chodník vulgárne nápisy voči premiérovi krajiny, ktorý má prísť na nejakú školu deťom prednášať, tak je to proste stále v rámci proste demokratických princípov žiadna hranica nebola prekročená a že teda žiadna hranica nebola prekročená predsa ani tým, keď sa po Slovensku teraz píše niekde kriedou po chodníku. Však sme to počuli od pani Balogovej z denníka ZME, však tieto kriedy zmie prvý dážď, ktorý príde. Čiže keby ti teraz niekto povedal, nerozumiem, prečo ste sa tu stretli, nič protidemokratické sa nedeje. Tak čo na to povieš? Takto. Je to v viacerých rovinách. Tá prvá je, že samozrejme však e, občianský postoj je možný. E, problém je, čo z toho e, robia média a že sa tu umelo vytvára niečo, čo je chore. Hej? Lebo samozrejme, včera som z hodovokonosti bol v televízii a presne o tom sme hovorili, takže uh, prvá základná otázka. Uh, povedzme si, uh, či majú vôbec chodiť politici na školy alebo nie. Ja som tam jasne povedal, v prípade vysokých škôl nie je dočom, prednášky sú nepovinné, chcem, prídem, nechcem, nejdem, žiaden problém. Druhá otázka ak sú to neplnoletí ľudia, to znamená, nemajú dv... o, tento má tuši 19, ale povedzme, že je to stredná škola, sú tam aj pod 18, my sme zaviedli informovaný súhlas. V prípade, ak je e, obsahom prednášky to, čo je v kurikulu, teda v obsahu vyučovania, tak e, stále je možné, aby zákonný zastupca, väčšinou teda rodič, povedal ďakujem, neprosím a musia urobiť iný program. V prípade, ak to nie je v rámci kurikula, čo je tento prípad, to znamená teda debata o zahraničnej politike, musí byť aktívny súhlas rodiča, musí, že musí aktívne napísať v poriadku, nemám problém. To znamená, ak mal problém ten študent, že tam ide Fico, ktorého nemusí, on tam nemusel ísť. Jednoducho, nie len, že nemusel, aby tam mohol ísť, aktívne by to musela potvrdiť jeho mama alebo jeho otec, respektíve mal 19, tak v tom prípade to bolo zrejme na ňom. Čiže nemal sa čo nejakým spôsobom mať s tým problém, to nebolo žiadne premývanie mozgov, ani indoktrinácia, nič podobné. Povedal, je tu uh, Fico, nejdem. Ja som vyťahol, ty si to možno pamätáš, niektorí si to nepamätajú, pred čem 2006-2008 bol taký študent Igor Cagaň na univerzite v Prešove a mal nepríjemné otázky na izraelského veľvyslanca. Napriek tomu, že to bol veľmi úspešný študent, e, za nepríjemné otázky skončil vylúčením alebo neumožnili mu nejaký, nejaký stáž, potom ho už začali šikanovať, skončil bez vysokej školy. Toto bolo šialené porušenie nejakej slobody slova alebo neviem čo. Tu nám robia z neho hrdinu, ale on nie je hrdina, lebo nikto ho nerieši. Nikto neprišiel a nepovedal, že za toto by mal byť, nedaj Boh, vylúčený zo školy. Naopak, začali šikanovať riaditeľku školy, ktorá mala okrem iného tú smutnú e, teda náhodu, že jej menovkyňa kandidovala za hlas a smer v komunálnych voľbách, tak hneď akože okamžite mm. smršť e, Mm. E, brutálnych hejtov. Čiže jedna vec, tomuto mladému nevychovancovi sa nič nestalo. Je to nevychovanec. Nemal prečo sa búriť, pretože nikto ho nenútil ísť na tú prednášku. On e, jednoducho mohol kľudne, škola mala tuším pre týchto, čo majú s tým problém, nejaký áno, iný nejaký program. náhradný program, áno. Ak rodičia podpísali, Pre... že s tým nesúhlasia, tak deti išli nejaký náhradný program. Presne tak, to znamená, že dôvod tam nebol. A teraz je druhá vec, on sa stal, uh, hovorí, paliezný idiot, on sa stal užitočný idiot pre nejaké nejaké médiá, ktoré za prvé e, využili, urobili z hrubej neslušnosti hrdinstvo, zneužili ho a odštartovali na v rámci marketingu. Toto není spontánne a náhodné. Jednoducho niekto si prišiel, že to je dobrý impuls a u, u, urobil, e, zmedializoval e, v podstate tú akože kriedovú revolúciu, kde sa píšu všelijaké hanlivé a neviem aké odkazy všade po tohto a vytvára sa dojem, že, že z jedného človeka za prvé nie je žiaden martýr a nič e, sa mu nestalo. To, že bol on vypočutý v poriadku, to je detail. Mimochodom tiež som uh, spomenul to, čo ty si tu pustil tú Liviu, tak pred ňou prišla náka pred školu, uh, e, dotiahli ju verejne a tak ďalej a tak ďalej. Boli tam rôzne, by som povedal, také uh, mocenské alebo akože také symboly zastrašovania doslova, hej, že, že ako za rodičmi išli a úplne iné veci. To vtedy bolo všetko v poriadku. Vtedy jedna jediné liberálne médium, jeden jediný červený denníček nepovedal, že akože nepreháňate to troška. Vtedy to bolo v pohode, lebo to boli správne ona. Čiže dvojité kilometre v médiách sú katastrofa. Čiže čo my riešime, alebo teda čo ja mám problém, je, že z hulváctva a e, nevychovanosti sa robí e, e, hm. nejaká, nejaká cnosť, že je zneužitý a e, každá jedna vec, ktorá sa dá použiť, tak sa nafukuje, z blchy robia slona, robia Martina, on žiaden martýr nie je, nikto ho neprenasleduje, neprenasledujú nikto z školu, škola nebola nejakým spôsobom postihnutá. Nikto nepovedal riaditeľke školy, že ja neviem, niečo pochybila. Premiér sa otočil, neprišiel tam, v pohode, ešte sa to dáva za výraz slabosti alebo neviem čoho. E, aj keď teda je povedané, že sa to odloží nejako 14 dní alebo kedy. Skrátka, e, to, táto debata je o tom, kde sa dostala naša spoločnosť, ako zhrubla, ako niektorí ľudia cynicky využívajú alebo zneužívajú nejakého pochabého mladíka, ktorý si myslí, že je hrdina a on hrdina nie je. To je všetko. Mm. No áno, asi pán doktor budete súhlasiť, že nemá význam baviť sa o tomto chlapcovi. Myslím, že naozaj si myslím, že nie. Možno pre e, zase e, sme o tej spravodlivosti hovorili, e, mladý pán sa vyjadril v tom zmysle, že, že ho mrzia tie E, hejty voči pani riaditeľke. Tak, a požiadal čo, vo videu, aby hej, si teda... Čo do istej miery ako určitú ľudskosť A zároveň, e, a zároveň, zároveň povedal aj politikom, že on nie je ani na jednej strane, na druhej, aby ho nezneužívali to, čo on spravil. Ešte toto zaznelo. Hej, takže ako možno, možno e, aj on si uvedomil, že do značnej miery je zneužitý. Dobre, a takže chlapca nechajme teraz. Chlapcov. chlapca, to, to nás nezaujíma, ale tak. Roman povedal zaujímavú vec a ja hneď vás nechám pokračovať, ale na to, že zareagujete, že, že bavíme sa o podstate, pán doktor, že podstatou nie je chlapec, to dávame bokom. Podstatou je, že e, čím tohto chlapca okamžite využili opozičné strany, ktoré ho zneužili na vyvolanie nejakej proste nálady kolektívnej a zároveň bavíme sa nielen o opozičných politikov, ale aj o médiách mainstreamových, ktoré toto podporujú, zrazu z neho spravili hrdinu a hecujú a zároveň do tretice sa báme o progresívnych voličoch, ktorí všade rozprávajú o slušnosti, všade rozprávajú o kritickom myslení a teraz je to taký hejt v rámci tých debát, ktoré máte tam po tých diskusiách neviem kde, tlieskajú vulgárnosti, tlieskajú kresleniu poch pochodníku, neviem čomu. Čiže o tomto sa báme, pán doktor. Čo toto hovorí, tak tú otázku sformulujem, a to bude otázka aj na vás, pán Bohuš, že čo toto mediálno opozično-politické, voličsko-progresívne, čo toto hovorí o stave progresivizmu na Slovensku? No, naznačil to vo svojom príspevku, ktorý ste na začiatku pustili aj pán Danič. Hm. Že e, je, to, je to skutočne jeden, jeden ohavný obraz v zrkadle progresívneho e, voliča, voličstva i celej, celej progresívnej, by som povedal, kavalkády, hej, alebo tak nejak. E, akoby, akoby no, človek niekedy aj rozmýšľa, akoby či to nebolo aj pripravené nejakým spôsobom, aj oni iba na to skočili, lebo už vedeli, že čo bude, hej, ale nechajme konšpirácie konšpiráciami. Ja som, a chcem e, urobiť zadosť, našiel som e, príspevok stredoškolského profesora E, pána Jana Papugu, ktorý e, na záver e, tohoto príspevku hovorí, že keď sa s mojím textom stotožňujete, šírte ho, zdieľajte, posielajte, aby sa dostal do širšieho povedomia, aby sa zo slov stali činy, sprostredkujte ho ľudí, text je verejný. Hej, totiž volá sa, už ako sme to hovorili, čo je horšie ako vulgárny študent. Ešte pred chvíľou tiež tu zaznelo, že ako pán bývalý kandidát na prezidenta e, píše, vypisuje po e, uliciach Griedov ja, e, e, rôzne, ja. e, rôzne odkazy. Budem vulgárny a ja trošku. Taká stará pieseň existovala, ktorú sme spievávali pri táborových ohňoch, že Don Pedro na pampe stal a klacíčken do hovna mlátil. Tak toto to, to, to mi trošku, prepačte, pripadá, pripadá tak. Hm. A e, ešte, ešte, joj, no, bude na mňa zle. E, ešte pani Lexman sa vyjadrila, že e, to, že otázka, že ako chutí e, tam Putinovo prirodzenie, mm -hmm. že je názor. Tak otázka ťažko môže byť názor a mohla by padnúť otázka, ako chutí neviem koho prirodzenie, ale to už nechajme tak. Mm, no, isté, isté. No, a tak poďme, poďme povedať pár slov, čo, čo napísal pán stredoškolský profesor Slovenčiny a estetiky, pán Jan Papuga. A povedal to, čo v podstate, ako by sme e, tu cítili a e, reprodukovali všetci. Že necítim nenávisť ani v súvislosti s chalanom, čo, e, čo napísal pred gymnáziom. Aj keď jeho krátka minulosť svedčí o istej patopsychológii. Aj to ja si netrúfnem povedať, hej, no. že tam boli nejaké videá ukazované ako niekde... Na vlaku. Na vlaku. No. Ale my zase sme, aj my sme sa vozili na náklade, no. ako keď sme boli... Mladí, Chlápec hej. chce pozornosť hej, trošku, to... potrebuje pozornosť, no, robí preto všetko. No. Ale ide o odsudenia, odsudenia hodný čin, ktorý <laughs> zaktivizoval niektoré naše médiá, pán Bohuš, viac ako zvlastnenie masla. Tak... Tak to napísal pán profesor. A súvisí to s hodnotami, s výchovou, s humanizmom a dehumanizmom, ako sme už naznačili, teda s prvkami, ktoré sa zo súčasnej spoločnosti vytrácajú. Vede demokracia, ktokoľvek môže robiť čokoľvek. A tým sa mení naše spolužitie na boj. Toto, toto, je, toto je to posolstvo. Ja však pre touto anarchiou uprednostňujem okrídlenú, no načasovú zásadu o slobode, ktorá sa končí tam, kde sa začína sloboda iného. A sa sa vrátim, <laughs> Boris, k tomu, ako chodí vám do toho bazéna v tej Kováčovej. Hej? E, že deti si môžu špliechať. No áno, môžu, pokiaľ nešpliechajú na druhých. Hm. Hej? Tam, kde sa končí sloboda iného a je atakovaná sloboda iného, predsa nemôžeme hovoriť o žiadnej slobode. Nech by sme boli akokoľvek liberálne nastavení, spoločnosť musí mať poriadok, pravidla. E, vo všetkom. Sme to hovorili o liečbe závislosti napríklad, hazardného hrania. Pokiaľ sa nedržiavajú pravidlá, tak tá, tá časť spoločnosti, alebo nedaj Bože, celá spoločnosť sa uberá, ako hovoril pán Michalko, smerom do pekla. Inak sa všetky dôsledky nejako nekontrolovaných činov vrátia nám, bežným občanom a vlastne sa to už tak aj deje. A zase sme pri tej zodpovednosti. Rezignovali sme na zodpovedné konanie. Stačí vysloviť nejaký opačný názor a už to schytávate. Nadávky, výhrážky, klebety, hovorili sme, e, hovoril pán Boh už o tom, hej, e, klamstvá, prepustenie z práce, šikanovanie, hrozby, vulgarizmy, fyzické útoky či prenasledovania. A môžete byť čímkoľvek. Môžete byť profesorom, politikom, úspešným lekárom či vodičom autobusu, ak si vás zoberie e, do pozornosti nenávistná kampaň, tak si neporadíte. Mm. Mm. Uh pán už um, dohodli sme sa na tom, že asi všetci traja, štyria tu, že, že nemá zmysel riešiť toho chlapca, ale podstata je tá, ako na tento čin chlapca zareagovali mainstreamové médiá. Vy ste človek z oblasti médií, tak povedzte nám aj váš názor, ako človeka, ktoré toto prostredie poznáte, sledujete, však ste v ňom pôsobili. Ale nie len o médiách, ale takisto aj o konaní opozičných strán, ktoré okamžite tento akt chlapca využili, zneužili a takisto aj váš názor ma zaujíma vôbec na konanie e, voličov progresívnych, ktorí teraz tomuto celému tlieskajú a majú pocit, že robia správnu vec. Tak tá istá otázka je na vás, pán Bohuš, čo toto hovorí, alebo takto, že aká je to správa o stave progresivizmu na Slovensku, progresívnych médií, progresívnej opozície, progresívnych voličov? No, já myslím, že, <clears throat> že v jisté části společnosti e, i médií jsme ztratili tu hodnotovou severku. Já říkám pořád, jako kdyby média e, se držela pouze etického kodexu novináře, tak by bylo vše vyřešeno. Bylo by vše v poklidu standardní, tam je možná nějakých 30 bodů a víc asi ne. Já jsem měl to štěstí v těch 90. letech, že jsem stál u toho, když jsme to tak spolu v té správní radě syndikátu novinářů v Praze skládali dohromady z různých západních eh, směrnic nebo hm, těchto osnov eh, o etickém kodexu a eh, oni jsou úplně jasné. No a je to o svobodě médií, abychom pomáhali komukoli, i když s nimi třeba nesouhlasíme. Je to o tom, že hledáme hm, minimál, informace minimálně ze dvou na sobě nezávislých a ověřených zdrojů a tak dále. A já se vždycky snažím jako takové situace které se staví e, život do, do cesty, e, různé konflikty a problémy řešit nějakým způsobem konstruktivně, pozitivně, s pochopením i pro tu druhou stranu. A zdá se, že jsme se tady v tom ztratili. Mám pocit, že docela často to používá tu, eh, to sousloví, tu hodnotovou se, severku váš častý host v Ariadnine niti e, pan e, Emil Páleš, e, sofiolog, a jak, jak se k ní vrátit, jako jak, jak najít zpátky tu cestu, výjít ven z toho omylu. Já jsem si tady v té diskuzi naší zatím poznamenal takové dvě poznámky, že vlastně jak pan e, Michalko řekl 50 na 50. Ono je to i v České republice. Máme, jsme na tom úplně stejně. Já vidím podobné, <clears throat> podobné chování, podobné projevy v průběhu tak intenzivně, jak to sledují i z té druhé strany, i z těch alternativních médií posledních pět let, jako od toho covidu, kdy, kdy jsem si uvědomil, že že v té, v té psychóze, v té, v té davovosti najednou jsme ztratili tu diskuzi, tam jsem spozornil, protože najednou místo toho dialogu jsem uviděl monolog a, a to mě nesedělo, tak jsem to začal celé zkoumat a, a porovnávat vlastně Českou republiku a Slovensko díky tomu, že působím v obou zemích a, a zjistil jsem, že mm, politikové v určitých chvílích už i v tom covidu říkali úplně stejné věty ve stejných chvílích, takže eh, tak jak pan eh, Nabělej Hašek eh, řekl, pojďme pryč od konspirací, eh, tak eh, možná Možná bych i nad nimi přemýšlel, do jaké míry, co eh, se děje náhodně nebo nikoli náhodně a je to nějakým způsobem řízeno na různých úrovních a to o tom by právě spíš možná mohl hovořit pan Nábělek, protože eh, pokud jsme tady v situaci nějakých jako psychologických operací a podobně, kdy se manipuluje s davem, s lidmi, aniž by si oni uvědomovali, o co ve skutečnosti jde eh, pod nějakou jako hypnózou kolektivní a podobně, tak si myslím, myslím, že je naším úkolem, a tam bych to viděl pozitivně, po, po, pohlédnout na to, že e, nás e, médií, ale i eh, jsem rád, že e, jste pozval Borisy pana Nábělka jako psychiatra. Já třeba s, zase za tu českou stranu bych mohl uvést pana Hnízdila, ale Eh, ale že vnímám, jako kdyby nám ty profese v širší míře chyběly, no jako aby nám nechyběly, když jako většina z nich sepisují ty dopisy, eh, ty petice, jako o, kde na dálku eh, si dovolí udělat diagnózu pana premiéra, že tihleti odborníci a tak hm, bych zintenzivnil nebo přemýšlel bych o tom, jakým způsobem můžeme do toho dialogu přispět, abychom opravdu začali i přemýšlet v širších souvislostech, co se tady jakoby v té společnosti děje, abychom se neupínali na jednotlivé události a nestali se jejich zajatci e, v tom smyslu, že je budeme do, do detailu rozebírat a mezi tím někdo e, za našimi zády bude chystat další a další a my se zas budeme vrhat na ty jednotlivosti, aniž bychom chápali celek. Takže bych apeloval nebo prosil o to, jestli E, my všichni společně bychom se nad tím mohli zamyslet, jakým způsobem bychom mohli nahlížet na tyto věci i v nějakých širších souvislostech, to je jedna věc. A ta druhá, že vlastně, když my jsme tady pořád 50 na 50 a ty to vidíme jako i v té České republice, jo, my jsme čekali, že že jako ta převáha jakoby té alternativy a, e, a mm, jakési neopozice úplně e, pana Babiše, ano, že bude e, výrazně větší, ale ono to tak jako vyšlo taky skoro jako kdyby 50 na 50 a, a v tomhle tom se pořád mm, pohybujeme, v tomhle tom bludném kruhu, takže asi zřejmě asi zřejmě někdo bude muset začít uvažovat o tom, jestli náhodou nežijeme v nějakém e, e, politickém systému, který už se vyčerpal za těch 35 let jako té teze anti a antiteze v tom smyslu, že tady máme koalici a opozici a pořád se ty strany nějakým způsobem střídají. To by bylo v pořádku, ale my jsme došli do stavu, kdy se opravdu nenávidíme, střílí se na náměstí a podobně. E, teď se zrovna maluje křídou a, a nemá to konce. Jak, chcete, jak to chcete zastavit? vyřešit jako tím, že se jenom budeme pořád vůči sobě vymezovat a kritizovat se navzájem a ironizovat a tak dále. Asi zřejmě budeme muset někdo z nás přijít s nějakou koncepcí a budeme zřejmě muset odhalit, nebo muset, eh, budeme se snažit a pokoušet se odhalit, že tady někdo s námi nějakým způsobem s naším vědomím manipuluje. Že v podstatě, když to řeknu obrazně, jako kdybychom byli nějakými vězni nějakého systému a, a bojovali proti sobě, zatímco někdo třetí možná za naši našimi zády se tomu směje a, a dělá si ten svůj biznis, zatímco by se hádáme. Takhle možná bych to i charakterizoval. Roman, to by si případně na něco, co zaznělo teraz zareagovat, lebo si dlhšie nehovoril nič, tak či, či chceš... Ja, ja, no, no, já jsem počúval v podstatě uh, hovoríme to isté, alebo z rôznych aspektov, hej, čiže e, ťažko povedať, hm, skôr ty daj otázku. No dobre, dobre, dobre, dobre, vieš, ja, tu ide teraz o tú, o tú vec, že Uh, budem teraz citovať Daga Dániša, ktorý hovorí, že, lebo tak, tak to poviem, že zaznieva tu teraz aj pán Bohu, Bohuž to hovoril, že, že je to 50 na 50, aj Lučo Nabelek to spomínal, 50 na 50, že sme tu takí ako rozhádaní, ale ja možno chcem povedať, aby to tu zaznelo náhlas, že ja mám ale trošku pocit, hraničaci s istotou, že tá, ako keby, teraz to poviem takto, že tá naša strana nerobí tie veci, ktoré e, robia tam tí, ktorí sa hrajú na slušných. N nie je naša strana strieľala po e, nejakom premiérovi. Nie je naša strana nepodáva ruku prezidentovi. Nie je naša strana kreslí dnes z prostosti po chodníkoch. A tak ďalej by sme mohli pokračovať. Čiže ja mám trošku pocit povedať, že mainstreamové médiá opoziční politici radikalizujú spoločnosť. A významnou mierou prispievajú k polarizácii a na teba ako teraz na človeka, ktorý sa tiež okolo médií hýbe. Napokon, ako som povedal, si šéfom výboru pre kultúru a médiá. Ty sa v tých médiách, Roman, pohybuješ dlho a zažil si aj dobu, kedy médiá takéto neboli. Tak sa ťa, teba chcem spýtať, ale potom môže samozrejme k tomu aj pán Bohuš povedať, že kedy sa to, Roman, stalo, že sa z tých, ktorí mali strážiť demokraciu, tak sa oni radí menovali, že sú to také strážne psy demokracie, kedy sa to udialo, že sa vlastne z tých, ktorí mali strážiť spoločnosť pred tým, aby bola radikalizovaná, aby všetky tie negatívne trendy v nej pretrvávali, že sa z tých strážcov strali tí, ktorí tieto, ge, tieto problémy priamo generujú, že ich priamo podporujú a vyvolávajú. Kedy sa toto udialo? v tom mainstreamovom prostredí? Ešte takto, ja zase nechcem, uh, aby sme tu žili nejakým spomienkovým optimizmom. Uh, čo sa týka médií, tak eh, Smečko v raných 90-kách bolo tvrdo antimečiarovské a tiež bolo aktivistické a vlastne dneska jeho derivát Enko je ešte radikálnejší. Tam išlo vývoj a možno aj generačné e, posunutie novinárov. E, to je inak obrovská téma, že vlastne v 90-kách stredná a staršia generácia odišla a mladí 20-roční to zobrali. Potom bola jedna taká, taká dlhá, dlhá perióda, možno 20-ročná, kedy české a slovenské médiá mali vlastne e, predovšetky nemecké vydavateľské domy, konkrétne Bertelsmann Group alebo Ringnier, tie nástupom uh, eh, online, respektíve web stránok zistili, že sa to nedá uh, celkom uh, zarábať a pustili uh, majetkovo uh, to oligarchom. Čechy sú úplne významné, ale aj, aj teda už to teraz nie je, už, už sme preskočili, lebo Babišová spoločnosť predala to nejakej chemičke či komu. na Slovensku vieme, že máme News Media Holding, ktorý je teda tiež vlastnený oligarchami, konkrétne Pentou. Čiže toto je taký medzistupeň a potom ono, treba si vlastne povedať, že uh, aj Denny Gen je v podstate také komunitné médium, lebo dostali síce zase tu nejaký uh, prvý akože uh, prvý impuls, ale po nejakom čase sa museli dostať do čiernych čísel a 51% tuším majú, majú uh, zamestnanci alebo novinári. To je podobné model ako má Marker, že vlastne nikto za nimi nie je, ale idú na vlastnú pesť, preto lebo treba si jasne povedať, že čo robí noviny novinami. Noviny novinami nerobí e, počítače, periférie, budova, ale obsah. Hej? A tým, že vlastne print dneska je úplne marginalita, ale vlastne všetok obsah je na online, tak vlastne kto dokáže zaujať a dať zaujímavé veci, ten e, funguje. A tam je podľa mňa generačná záležitosť, že e, tí novinári sa stali aktivistickí v úplne v raných 90 boli štandardné, že boli stranické médiá. Pravda bolo denník komunistickej strany, slovenský denník bolo KDH, e, sociálna demokracia mala asi pol roka tiež nejaký vlastný denník e, a, a e, potom teda začali byť tie noviny akože liberálne, e, ľavicové, koridor bol vlastne e, HZDS, potom vlastne aj republika bola formálne HZDS, Salus ho vydával, potom padla. Čiže my sme tu prešli za tých 30 rokov, e, ja vidím v podstate tri tektoniky. Prvá vec ešte, že stranické médiá na vraných 90-kách, potom nástup predovšetkých nemeckých, švajčarských e, vydavateľských domov, teda bol to biznis a potom okolo roku, teraz neviem, či 2009, 2010 začali odchádzať a oligarchovia získali. Dneska je to už tak, <laughs> že, že vlastne tie médiá e, do istej miery uh, ovplyvňujú, oni sú aktivistické, mm. sú veľmi aktivistické niektoré, to znamená, že ale ja inak s tým až taký problém nemám. Hej, ja nemám problém a ja neočakávam od hríba, že bude nestranný vyvážený. E, printové vedia môžu byť tendenčné, e, ale musia byť jasné. Ja očak, neočakávam objektívnu vec. Ja očakávam e, nestrannosť, vyváženosť a objektívnosť od verejnoprávnych médií a ostatné veci si ty vieš nájsť. E, takisto, čo sa týka... Mm, technologického posunu, že vlastne v roku 2007 toším bol prvý iPhone, akože smartfón a to od strany, že dneska kto má e, telefón mobilný, teoreticky môže robiť nejaký obsah, ak má E, čo povedať, dokáže byť mienkotvorný a dokáže plus minus vybudovať niečo ako médiu, alebo dokáže byť silne mienkotvorný, možno viac ako ďalší, e, akože nejaké inštitucionalizované média. Problém je, a to si musíme povedať aj my do vlastných radov, že alternatívna alebo komunitná média majú extrémne rozdielnú kvalitu. Od absolútne akože ľudí na okraji, nechcem ich menovať, až po naozaj vysoko kvalifikované a zaujímavé e, veci, ako je Mark Marker, Slobodný vysielač, v istom zmysle aj Infovojna, aj keď to je tiež vyhranené médium. Čiže, čiže existuje, neexistuje monopol na, na uh, nejaký mediálny obraz sveta, to je fajn, to je dobré. Druhá vec je, že tie médiá sú spojené so sociálnymi sieťami, lebo každé médium má aj sociálnu sieť, niektoré veľmi silné a tie vlastne vytvárajú také E, bublinové, e, uzavreté bubliny. Jednoducho oni, oni potencujú, neexistuje komunikácia, alebo je iba málo ľudí, ktorí si dajú tú, tú prácu, že sledujú aj mainstream, aj alternatívu. Sú ľudia, ktorí úplne vypustili niečo a sú mhm. zase e, ľudia, ktorí sú úplne v tej bubline, im dáva média a tie média bohužiaľ uh, takto, základná vec, ktorá sa nastala po roku 90 je, že časť médií prestalo popisovať realitu, ale snažia sa ju formovať. Snažia sa ju, uh, to je to ten mediálny aktivizmus, snažia sa byť aktérmi politiky a to je zlé. To je tá hranica, kde by novinár nikdy nemal prejsť. A dneska je to štandard a e, stávajú sa nejakým supportom niektorých politických síl. E, je úplne jasné, že to prepojené medzi Šimečkom a e, PSK je úplne e, a denníkom N je úplne jasné, že to je ich stranický denník. Hej? Len e, akože v poriadku, e, nech teda to napíšu do záhlavy. Ja si pamätám ešte časy, keď bol, že pravda denník e, UVKSČ, hej, tak v poriadku, však dobre, vo Francúzsku dodnes je Limanité, denník komunistickej strany a samozrejme Guardian má blízko k Labouristom a tak ďalej a tak ďalej, len v podstate problém je, že tí novinári rezignovali na e, ambíciu informovať a e, prijali ako svoju ambíciu zásadným spôsobom ovplyvňovať politiku. A toto už je nad <laughs> nejakú hranicu, e, kde by štandardné noviny, ktoré sa vydávajú za nie stranický, e, ideologický alebo propagandistický nástroj, e, toto by robiť nemali. No, to je problém akoby médií, že čo sa s nimi stalo, že, že sa spolitizovali, ale ja som sa možno pýtal Vežroman aj na tú radikalizáciu, lebo, lebo ak dnes Denigen tlieska študentovi, ktorý napíše na chodník opozlé slovo a hecuje ľudí do ulic, tak to nie je už len akoby, že politická vec, to, to už radikalizuje ľudí. A potom tedy s tým denník sa ako čuduje, že čo sa tu deje, že sú ľudia takí, akí sú. Tak možno o tomto by som sa trošku porozprával. Teraz... To, no, mhm. no. Ja, ja len dovetok dám. To, čo si povedal, je žurnalistický aktivizmus. Hej? A e, e, žurnalistický aktivista rovná sa synonymum propagandista. To znamená, z novinárov sa stávajú propagandisti, z novinárov sa stávajú PR agentúry konkrétnych politikov a strán. A potom je to v poriadku, nech idú ako prchal robiť e, e v podstate do agentúr a nech robia e, akože... M, mm, nech teda verejne povedia, my nie sme novinári, my sme propagandisti a je to v poriadku, lenže oni sa vydávajú za novinárov, mm. oni naozaj kopú za médiá, dokonca aj xkrát som povedal aj predtým, že keď aj Mečer alebo Fica vrem niekedy porazili, jeho neporazili politickí oponenti, jeho porazili mm. médiá a to mm. je troška problém. Dobre, vidím, že aj pán doktor chce tuto na toto hey, rád, by som, rád by som nadviazal, lebo však už sme hovorili o, tom, o tých možnostiach e, psychologického ovplyvňovania e, možnostiach propagandy e, a sú na to určité, by som povedal, algoritmy, ktoré zrejme sa už roky uplatňujú a tak by som povedal, nadobúdajú možno stále viac a viac vycibrinejšiu podobu. Hej? Mm. Už sme dokonca hovorili o kognitívnych vojnách ako isté alternatíve reálnych vojen, v ktorých sa strieľa. Možno stačí iba E, propagandistickými e, spôsobmi, metodami, metodikami tak ovplyvniť ľudí, že sa zrieknú svojej identity v podstate osobnej i štátnej, i e, vlasteneckej, i národnej a, a tým činom sa dostali tam, kam e, nikdy nerozmýšľali, že by sa mohli. No, ja by som len pripomenul, niekedy sme už hovorili o tzv. spin doktoringu, o forme propagandy spočívajúcej v poskytovaní skreslenej interpretácie rôznych významných udalostí. Hej, to je to, že e, vlastne tí e, novinári, tie médiá e, nie e, popisujú, čo sa dalo, ale vlastne konštruujú, e, riadia, dá sa do istej miery povedať, e, č, dianie spoločnosti. E, často ide o to, aby a to mám obavu, že sa deje práve aj teraz, že aby sa nejaká určitá skupina ľudí označila za inú, odlišnú, deviantnú, nebezpečnú, hej, pre e, médiá, pre časť spoločnosti, ktorá má dosah na to, čo sa v tých médiách uverejňuje, teda odchyľujúco sa od nejakých v úvodzovkách uznávaných, správnych, hej, noriem. Táto skupina sa následne demonizuje, vytvárajú sa k nej opäť e, prostredníctvom sofistikovaných postupov nepriateľské postoje, vytvárajú sa priestory na stereotypizáciu, to sú takí, to sú onakí, hej, e, stigmatizáciu, mýtizáciu. E, Opakovaná lož sa stále stáva pravdou. Hm. Stále. Generuje sa rad negatívnych symbolov a celá situácia akoby E, obsahovala všetky prvky potrebné na vytvorenie obrazu škodcu spoločnosti. Prečo? Lebo Fico, lebo Putin. Mm. Hej? Mm. A tá programovaná medializácia, o ktorej hovoríme, tak má popísateľné fázy. Hej? Existuje určité e, označenie, tá skupina osvobie označená hej, s stereotypizovaná, stigmatizovaná za hrozbu pre normy a záujmy spoločnosti. Potom sa zobrazí konkrétna hrozba, napríklad e, obmedzenie slobody slova, korupcia, neviem čo. Hej. Vlastne- ohrozenie demokracie, ohrozenie vyjdeme demokracie, z Európy, skončíme v Rusku. Európy, skončíme no, neviem kde. No, no. A tá je samozrejme e, omielaná, zobrazovaná v takej nejakej zjednodušenej, hm. zrozumiteľnej podobe. Sa to tak kladie už predžuté mm. E, hm. čitateľovi, alebo teda poslucháčovi, alebo iným spôsobom akceptorovi tejto správy. Rozšírenie Hej, tá prezentovaná medializácia akoby stupňovala obavy verejnosti. Tie morálne barikády sú obsadené zainteresovanými redaktormi, politikmi, ďalšími v úvodzovkách strážcami morálky. Potom nastupuje intelektualizácia, zverejňujú sa reakcie súhlasných autorít. Hm. Hej. To sú herci, spisovatelia, speváci, stredoškoláci, ako vidíme. Psychológovia, psychiatri. Psychológovia, psychiatri. <laughs> A nakoniec, ak všetko v úvodzovkách dobre pôjde, dojde nakoniec e, k určitej morálna panika vyústi do nejakej spoločenskej zmeny. Hmm. A tu treba povedať, že tá morálna panika môže vzniknúť aj spontánne z dola, hej, že tým pôvodcom môže byť znepokojenia aj verejnosť široká, hej, sa mhm. nejakým spôsobom nabudí. Ale, a často, môže byť vytváraná elitami programovania. Hej, jednak s cieľom odpútania pozornosti od iných významných udalostí alebo iných cieľov, ale, a toto mám pocit, že sme svedkami opakovane v posledných mesiacoch, rokoch, týždňoch i dňoch, môže byť navodená konkrétnymi, špecifickými, zaujímavými skupinami, ktoré sú pomerne ťažko identifikovateľné. Hej? A majú silnú palebnú podporu. Tajné služby, mimovládne organizácie. Ešte tu nepadlo slovo mimovládne no, organizácie. No, dobre, že ste to spomenuli, Hej. ale tak no. my máme teraz na mysli hlavne tie politické Hej. mimovládne organizácie. Rôzne tajné fondy na podporu spriaznených médií. Toto už trošku padlo, hej, pred chvíľou tieto slova, respektíve novinárov. Takzvané debatné krúžky, koľko týchto rôznych e, hovorcov či už stredoškolákov alebo vysokoškolákov, absolvovali tie isté debatné krúžky s tými istými výstupmi, s tou istou terminológiou, hej, na každú otázku odpovedia len tak, ako vedia. Hmm. Hej. Čiže je neskutočne ťažké, ak vôbec možné, čeliť takýmto silám zoradeným v jednom šiku a preto je dôležité o nich vedieť. Tak. A nakoniec to prejde, keď už k tej dehumanizácii, tak to opäť teraz e, pre zmenu na pána Bohuša, a však môžete na toto všetko, čo zaznelo, tiež zareagovať, že a nakoniec to skončí, pán Boh, už na Slovensku tak, že sa nájde napríklad nejaký redaktor Šúc z denníka ZME a bez akýchkoľvek okolkov, bez štipka hamby a sebareflexia, niečoho, čo by ho snáď mohlo zastaviť, bez okolkov napíše do svojho komentára, že kdekoľvek stretnete voliča Smeru, Smeru. tak ho dehumanizujte bez okolkov to napíše a má pocit, on, a ja verím, ja, ja verím, pán Bohuž, že pán Šúc netušil, on nevie, že prečo by spravil niečo zlé predsa. Veď to je dovolené. Takže hm. dnes máme realitu takú, že po tomto všetkom, čo tu pán doktor vymenoval, tie postupy, ako boli spravené, tak nakoniec vám to prišlo do bodu, že Šúc hovorí o kvičiacich sviniach na bytunku, ľuďoch, ktorí sa nechcú dať očkovať, napíše niečo, že treba dehumanizovať voliča Smeru, mladý muž môže napísať opozlé slova, denník sme s ním, alebo N spraví s týmto mladým chlapcom okamžite rozhovor, je podhodený ako vzor. A dehumanizácia šla šíri médiami tými, ktorí hovoria o sebe, že sú predsa tí, ktorí kriticky myslia, sú predsa tí, ktorí sú tí slušní, sú predsa tak extrémne odlišní tu od nás, napríklad v takomto prostredí konšpiračnom, nebezpečnom, tak odlišní od nás. Ale pritom robia takéto veci. A majú na ne právo, podľa svojich Majú na ne právo. Toto a majú na ne práve, lebo, lebo áno, keď ste povedali, morálna panika, lebo predsa zachraňujeme demokraciu. Tak pán Boh už, mm. takto sme skončili tu. Takto to dnes no, máme. Áno, áno, máme. E, ja som e, neslyšel celou relaci od pana Danišky do Kríža, kde měl pana Šuce potom jako hosta, kde to vysvětloval. Zaslechl jsem jenom útržek, že to tak snad jakoby nemyslel, že to nedovysvětlil, že je to nějaká míra nadsázky to eh, k tomu panu Ficovi, co on tam v tom svém článku napsal. Ale samozřejmě toho vůbec neomlouvá, protože E, zavádí e, v omyl toho čtenáře, když to naformuloval tak, jak to naformuloval a my musíme hodnotit to, co jsme četli a co zaznělo a co mělo takový kontext, že? A jak to myslel, přestože to v realitě bylo jinak, e, to je, to je pozdě takto bycha honiti a vzhledem k tomu, že se to opakuje, že to není poprvé, jak jste zmínil ty svině na bytunku, tak um, už bych to, jak pan kolega, e, pana Nábělka, e, profesor Koukolík říká, když se něco stane jednou, může to být náhoda, když je to po druhé, už si dávejte velký pozor, že? A když se to stane po třetí, tak utíkejte rychle od toho pryč. Ono možná by se tady toto pravidlo dalo uplatnit na všechno. A já si nejsem jistý, jestliže se nám začne opakovat takovýto dehumanizační jev projevu novináře, eh, který by měl být zodpovědný vůči veřejnosti s tím, co, s tím dopadem toho, co říká, jestli tu společnost se snaží spojovat anebo rozdělovat, tak, eh, tak jestli vůbec jako máme komunikovat na této úrovni s těmito, mm, s těmito lidmi, kteří pronášejí takové dehonestační výroky a rozdělují společnost, čímž vlastně eh, legitimizujeme, že samozřejmě. Já myslím, že bychom měli usilovat o E, právě naopak zdůraznění těch e, hodnot, které nás spojují. Řeknu příklad jeden ještě. Já teď vlastně, když jsem začal pomáhat slovenské televizi, tak mě požádali, jestli bych mohl od počátku <clears throat> toho pořadu odpovědi Janky Žitné, kde tedy naposledy byl i minulý týden hostem pan Michalko, tak vlastně jsem od počátku říkal, pojďme to dělat úplně jinak, jo, my prostě přestaňme se hádat, nezvěme ty politiky do studia proto, aby se tam hádali. Vidíte, jak ty relace dneska fungují. My tam zveme koalici, opozici, e, jeden nejmenovaný kolega, moderátor na počátku řekne, e, jak postěžuje si ve svém monologu v úvodu, hmm. e, což můžeme taky považovat za sporné, e, že tam tak prezentuje své názory názory a pak eh, bych chtěl mít objektivně vedenou diskuzi a řekne, postěžuje si tam na to, jak ta společnost je rozdělená jak je to hrozné. No a potom nechá ty dva politiky po sobě štěkat celou hodinu, aniž by do toho zasáhl v tom smyslu to, co jsem prosil nebo žádal, že si myslím, že bychom měli jít úplně jinou cestou. Tady zrovna u toho pořadu, který jsem zmínil, že bychom se měli snažit, ať už je to koalice opozice, o východiska, ne o hádání se, ale tak dost, jako už jsme skončili tady s touto vojnou a pojďme teď hledat, co všichni společně můžeme udělat v té společnosti proto, aby se nám žilo lépe. Toto je východisko a tam najednou začnete odhalovat, eh, a to je ta úloha právě médií, a tam najednou začnete odhalovat, kdo z těch politiků má k tématu co říct nebo ne, protože mnozí politici se schovávají právě jenom za ty útoky, protože možná právě nemají co říci. Jo? A kdybychom to takhle, kdybychom eliminovali tyhle ty eh, dehonestační mm, projevy a, a šli po věci a konstruktivně, eh, tak by možná i eh, taková ta část zhypnotizované společnosti, kteří vidí řešení jenom v té nenávisti, by možná se mohla nakopnout v tom dobrém slova smyslu trošku jiným směrem. Mm. Že by mohla lépe poznat sama sebe. No, Roman, ty, ja som to, o čom teraz hovorí pán Bohušak, tú debatu sledoval a bol som teda, to je pochvalu vám, pán Bohuš, ja som bol prekvapený a veľmi pozitívne, že takáto vec môže konečne vzniknúť vo verejnoprávnom médiu, bol som naozaj z toho potešený a, a tá debata bola naozaj kultivovaná, kľudná, presne tak, ako ju popisujete. Ale Roman, a ešte ty a potom si dáme trošku taký oddych hudobný, lebo dlho rozprávame. Pán doktor sa už pripravuje s pesničkami, vybral nejaké. E, Roman, toto iste, čo povedal teraz pán Bohuš, je správne tým sa nedá si inak ako súhlasiť, ale predsa len nie je to príliš idealistický pohľad. Môže to takto fungovať? Čo, e, sú rôzne typy relácií. Ja mám vždy radšej a vždy mi oveľa viac si dávali tie otvorené. Niekedy dávno, dávno bola bol tiež taký format večery na tému, tam som bol asi 6 krát prebehu roka a pol. Ja s Chmelarom som tam boli najčastejší respondenti, potom 10 rokov nič a práve toto je fajn. E, úplne najideálnejšie bolo, keby to malo otvorený koniec na 52 minút, pretože na 4 hostí to je dosť málo a mm. nedá sa ísť veľmi do hĺbky, ale to je len krátka poznámka. Ale áno, e, ja mám veľmi nerád relácie typu Král na ťahu, kde je prekáračka, kde, kde si skáče do reči, kde sa tam prekrikuje jeden cez druhého. To naozaj chápem, že ak komerčné televízie majú šancu, že urobiť konflikt, aby bola väčšia sledovanosť, oka. ale ja veľmi ocenujem, že verejnoprávne médiá by mali mať ten typ relácií, ktorý dáva pridanú hodnotu. A sú typy politikov, ktorí žiadnu pridanú hodnotu k žiadnej debate nedajú, pretože nedokážu nič vecné, len čistý destilovaný hejt. Áno, u, u, unavuje ma to, ja teda mám dosť veľkú rotáciu v tých médiách, takže viem, eh, kde e, e, a s kým sa dá a s kým sa nedá. E, samozrejme záleží to aj od toho respondenta, toto by malo byť ambíciou verejnoprávnych médií, neísť do, do relácií, ktoré sú vyložené tie podenkové a čiste aj, aj spôsob kladenia otázok, konfrontačný, ironický, provokačný a tak ďalej. A to tzv. to, čo teda začal ešte, tuším, nie Dürer, ale hej, Dürer to začal. Tie politické áno, školenia áno. družstva, to už absolútne nechápem, teraz to, však ja to natvrdo poviem, robí Bráno Král. Mm. Uh, nechápem, že čo to je nejaký exhibicionizmus, alebo prečo to je, ako, ja neviem, čo to je za nový formát, ale to je podľa mňa uh, v českej televízii nič také nie je aj keď povedzme Moravec môže byť troška aktivistický, aj keď snaží sa teda, aby nebolo jasné, že kto je, ale nejaké jeho hodnotové ukotvenie je tiež patrné. Skrátka, uh, ocenujem tento typ relácií, kiež by ich bolo viacej, kiež by, uh, keď sú tam aj politici, ale sú jednoducho tak, že uh, ten typ politikov, s ktorým sa dá diskutovať. Aj v opozícii sú takí, ktorými sa dá diskutovať a sú takí, s ktorými sa nedá vôbec diskutovať. Čiže tam je úplne v poriadku. Ja napríklad veľmi ocenujem, že nikdy žiadneho dramaturga nenapadla taká absurdita, aby pozval napríklad Pročka do relácie. Stalo sa to v teatrojke asi dvakrát, asi v stave úplnej núdze. A ešte jedna vec, ktorú chcem povedať, e, je strašné veľa diskusných relácií, kde sa všetko opakuje. Mňa to už lezie krkom. Možno aj toto je nejaká redukcia tých formátov, má svoj zmysel, lebo každý deň 10 až 12 ľudí hovorí o tom istom. Je tu STV24, kde sú tri relácie denne. Je e, Anna Vargová, je e, z prvej ruky a sú komentáre. To sú tri Uh, niekde sú dvaja, uh, štyria, posla, štyria politici sú v tých dvoch, dvojičky a jedna je ona, čo 5 e, v jednej. Uh, analýzy na 24, ďalší dvaja. Uh, existuje uh, Express, tam je tiež uh, u Braňa Závodského. Uh, téma dňa plus uh, po, ďalší štyria politici. Jednoducho je toho tak strašne veľa, že už to musí liesť krkom tým ľuďom mm. a tri spravodajské relácie, respektíve programy s šiestimi reláciami je strašne veľa, plus e, v podstate nedeľa je úplne zabita od 10. do 13. do 14. hodiny, akože stále to isté. E, ja samozrejme chápem, že keby to nemalo žiadnu sledovanosť, tak to nie je, ale tá téza, ktorá bola povedaná, že skúsme dať e, nedelu bez politiky, no neviem, akože mnohí to oceňujú, je to nejaká tradícia, ale je otázne, že či e, toto hmm. je to správne riešenie a typ tých relácií je, je veľký problém. No, Spomínal si, že spomínal som teda, že si dáme aj nejaké ten, tú hudobnú prestávočku, aj keď už teda, ak dodržíme ten dvojhodinový limit, tak nás mm, čaká len posledná polhodinka, ale to teda nevadí. Ja som aj pánovi doktorovi dopredu hovoril, že nechystajte veľa peňazí, ne, ne, teda <laughs> peňazí tých nachystajte veľa, ale pesničiek nie, lebo že nebude čas a vidíte, že to tak je. Ale niečo ste priniesli, tak si poďme zahrať trošku, nech to tak poslucháčov, nech ich tu zase neuspíme takou, takou dlhou debatou, tak čo si zahráme, pán No, ja som priniesol však e, viacej, ako je možné zahrať, ale tú prvú by som pustil, hovorili sme najmä o tej nenávisti a rôznej zodpovednosti a tak. Mm. A e, pieseň e, Petra Habku, e, myslím, že je k tomu absolútne výstižná. A ako sa to volá? Volá sa e, pivo, pivo bušty a nenávist. Bušty, pivo, nenávist. <laughs> Tak máme, máme si... to skoro, skoro v prvopláne. Tak, ideme si hrať. Paskúdka páté cenové skupiny, na zemi bláto ve stěnách pokliny, To no, není bůhví jaká. To no, není bůhví jaká. To no, není bůhví jaká. Jenže mě stačí jen žádný obavy, s borcem a pívo nejú si do hlavy, zástupce páté cenové skupiny. V hlavě mám pivo, ale ne piliny. Na venku zmečkal jsem stát. Na venku zmečkal jsem stát. Zmečkal jsem stát. Co mi svět dává, nespletu do věnce, to všechno vzal mi bez ruky z kredence. škvárám si na umatá.

Pripomínam po údobnej prestavočke, že počúvate reláciu v prvej línii. A to preto, lebo Mali sme pocit, že treba zareagovať na to, čo sa deje v spoločnosti. Vraj nám tu vznikla teda nejaká kriedová revolúcia a už sa teda tí, ktorí ju vyvolali a tešia sa z nej, hovoria, že to bude krásny z novembra 17. že o, že konečne zase sloboda a zase je konečne dovolené slobodne vyjadriť svoj názor. Tak sa bavíme o tom, že čo je vlastne za touto kriedovou, kriedovou revolúciou, ale ani nie tak z hľadiska toho, čo ten študent urobil. To sme si už povedali, že nemá význam sa ním zaoberať, ale skôr že čo urobili médiá mainstreamové z tejto udalosti, čo z toho urobili opoziční politici, čo to hovorí o stave našej spoločnosti, o stave médií na Slovensku. A o tomto sa bavíme s tromi ľuďmi, s pánom doktorom Ludvíkom Nábielkom, bývalým e, banskobistrickým, teda on je stále psychiatr, ale predtým bol e, prednosta a primár banskobistrickej psychiatrie. Je tu s nami takisto Petr Bohuš, to je súčasný poradca riaditeľky E, slovenskej televízie, alebo teda verejnoprávnej televízie. E, je to bývalý publicista, novinár a spolu s nimi je tu aj Roman Michalko, ktorý, ako viete, je nielen teda koaličný politik, ale je to aj šéf e, kultúrneho mediálneho výboru. Cez pesničku pán doktor sa hlásil o slovo, že on by ešte niečo k tej, k tej dehumanizácii, že ešte niečo nezaznelo, čo by zaznieť malo, tak pán doktor, vravte teraz. No, ďakujem, <laughs> ďakujem pekne. Ešte k tej piesni, hej, aby sme tak nedopadli do paroma, hej, toto, hm. preto som tu pieseň vybral. Ale do, dobre dobre ste vybrali. Vy ste Lebo... hudobný dramaturg, dobre. Dobre ste dali, no. No ja som chcel teda k tej dehumanizácii. Neviem, Boris, či vy, možno páni, áno. Koncom 70 rokov minulého storočia som spolu so svojím otcom videl v tom čase slávny, krutý film Lordana Zafranoviča Okupácia v 26 obrazoch. Tento film explicitne zobrazoval brutálnu diktatúru ústašovcov v čarovnom Dubrovníku počas nemeckej a talianskej okupácie. A pri východe z kina sme boli spolu s otcom. Zdrvení tou krutosťou jednotlivých cien a teda tým poznaním, ako bežní občania sú pod vplyvom okolností schopní sa zmeniť na sadistických polovníkov, na svojich spoluobčanov, susedov, priateľov, ktorí sa líšia len etnickým pôvodom či odlišnými názormi, tak som sa obrátil pohľadom na môjho otca bývalého bojovníka Slovenského národného povstania a okrem iného účastníka nesmierne smutných povojnových exhumácií obetí fašizmu v Kremničke pri Banskej Bystrici. Otec nebol schopný hovoriť. Až po značnej chvíli pregugol, presne tak to bolo. A na to ja teda nikdy nezabudnem. Mm. Hm. To, to, hej, človek sa potom aj púšťa do tých vecí, že prečo, ako je to možné, hej, že tí bežní ľudia, ktorých nie je ľahké presvedčiť, že krúte zaobchádzanie s inými ľuďmi je e, nejak v poriadku. A toto je zase taká nejaká finta, nejaký, nejaký postup e, sofistikovaný, prepracovaný. Aby to bolo priateľné, je potrebné najskôr spochybniť, že ide o rovnakých ľudí, ako sme my. Mm. Hej. Začalo to tou morálnou panikou, tou stigmatizáciou, mm. systematizáciou, mitizáciou a na konci tohoto E, rebríčka tohoto chodníka nešťastného stojí dehumanizácia. A práve tá dehumanizácia ľudských bytostí vždy stála na začiatku tých najhorších zločinov proti ľudskosti, bola ich nutným predpokladom. Môžeme si ešte aj e, hĺbšie vysvetliť, ja tu mám aj z e, nejakých psychologických materiálov, ak by teda to vás zaujímalo, ale každopádne si povedzme, že je to psychologický proces, pri ktorom je iná osoba alebo skupina ľudí, často skupina ľudí, keď hovoríme napríklad o genocíde ako mm. prvom kroku k mm. likvidácii až genocíde, je vnímaná prezentovaná ako menej ľudská, ako by postrádala nejaké komplexné emócie, ako by postrádala primeraný intelekt, individualitu, ktoré sú prisudzované plnohodnotným, takzvaným plnohodnotným ľuďom. A potom sa ľahšie mm. koná, krúto, neeticky voči takýmto osobám alebo skupinám. Hej, že vlastne nejde, e, alebo dehumanizácia nejakým spôsobom presahuje také bežné negatívne postoje, hej, bežné predsudky voči ľuďom, voči skupinám, ale ide o aktívne odopieranie ľudskosti inému človeku alebo skupine. To nechcem veriť, že si to Šúc neuvedomil, keď toto e, vypustil z úst. Hm a tie nejaké spätné hapkania, že a, ako to myslel a ako to nemyslel. Presne takto to myslel. Lebo tento proces sa môže potom prejavovať rôznymi spôsobmi, prirovnávaním ľudí k zvieratám, k strojom, k abstraktným entitám. Znižuje sa ich status v očiach páchateľa, pozorovateľa a účinky sú rozsiahle. Vedú k násiliu, diskriminácii, zneužívaniam, Tie mechanizmy môžu byť nevedomé alebo zámerné, ale veľmi často sú práve posilňované sociálnymi normami a ideológiami. Hmm. A ja sa obávam, že tohoto sme svetko. No, keď už hovoríte, ešte tá otázka na vás, viete, že bavili sme sa tu o médiách, už sme sa tu bavili o politikoch, opozičných, keď, keď hovoríme tieto konkrétne veci, tak o opozičných politikách, ktorí niečo hecujú, o médiách, ktoré tiež pomáhajú vyhecovať nejakú, nejakú atmosféru, ale predsa len, pán doktor, trošku sa pristáme aj pri tých voličoch progresívnych, lebo ja niečo zacitujem od Daga Daniša, ktorý tu už zaznel, keď hovorí, že pozeral vlastne tie, tie, tie diskusie a, a všetci tí, ktorí teda sa hrajú na slušných, zrazu veľká neslušnosť z nich, z nich išla a, a hovorí. Ak by ste hľadali medzi nimi zo pár kritických hlasov, ktoré by aspoň trochu namietali, že toto predsa nie je ich svet, ich obraz ani ich vzor, hľadali by ste márne. Michal je pre nich nový hrdina a nejaké ale Fanatizmus, kde zaváži len táborová príslušnosť, nenávisť proti druhej strane, uh, šírenie hnevu predsa musí mať aj svoje hranice, hovorí jednak Daniš. A ďalej hovorí o týchto ľuďoch, že v progresívnom tábore O kritickom myslení veľa hovoria, málo mu rozumejú, výsledkom je tupý táborový zápal a často aj úplná neschopnosť vnímať svet a súvislosti inak ako čierno-bielo. O ich realite nerozhoduje skúsenosť, rozhodujú o nej mediálne kampane a tak ďalej, a tak ďalej. Pokračuje ďalej, viete. A teraz vás ako, ako psychiatra sa pýtam. Dobre, že niekto by povedal, že no ale že to bolo vždy. Že tak, to je ľudská prírodzenosť, takí sú ľudia, hej. Teraz sa konal v Bratislave nedávno konzervatívny summit vystupoval tam jeden človek, nepamätám si jeho meno, odborník a hovorí, krásnu myšlenku povedal. <laughs> Toto mi chodilo porozumieť, neviem som to tak sformulovať. On vraví, progresivizmus vychoval človeka poslušného a arogantného zároveň. A vraví, Máme masy nerozlíšiteľných jednotlivcov, z ktorých každý tvrdí, že rebelom a kacírom je paradoxom našej doby, že vytvorili ľudskú bytosť, ktorá je zároveň poslušná aj arogantná. Rovnako ako za komunizmu milióny ľudí veľkoryso chvália liberálnu demokraciu ako jediný systém slobody, ako by nevideli to, čo je zrejme a to, čo výrazné obmed, a to je výrazné obmedzovanie slobody v Európe a rastúcu represívnosť právnych systémov. Miliónom ľudí bolo povedané, aby oslavovali pluralizmus, avšak dnešné spoločnosti charakterizujú konformita a nie rozmanitosť. Čiže čo sa chcem spýtať, pán doktor, že ja mám pocit, ale môžem sa mýliť, ja mám pocit, že sme takýto my v minulosti neboli. Že, že áno, že keď sme boli mladí, teraz sa bavíme o mladých ľuďoch, boli sme rebeli, niečo, ale že neboli sme poslušní a arogantní a drzí zároveň, ale to teraz akože ja to vnímam na týchto mladých ľuďoch a tento študent je toho krásnym príkladom. Nechcem o ňom hovoriť, nejde o neho, ale ako vie, vie byť progresívec vie byť neuveriteľne poslušný voči Green Dealu, neuveriteľne poslušný pri tých všetkých nacvičovaniach ohľadom rodových ideológií, neuveriteľne poslušný, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, tam keď sa povie, že zvíťazí, tak bude platiť na raketu, na vrtulník, na tank, na čokoľvek, poslúcha, poslúcha. Ale ako náhre zbadá niekoho, kto je z iného tábora, tak sa stretnete s takou aroganciou, takú tu hovoríme napríklad o Šucovi, že nemá problém dehumanizovať. Čiže pýtam sa, že mýlim sa, keď si myslím, že, že ja neviem, že teraz je to nejaké horšie, že ten progresivizmus je nejaká pre mňa proste nebezpečná ideológia v tom, že z ľudí robí na jednej strane poslušných, ale arogantných, alebo to tak bolo vždy a len som to ja nejako zle vyhodnotil. Tak e, môžeme si predstaviť, e, keď rozmýšľame e, bližšie alebo ďalej do histórie, rôzne analogie. Hej. Či aj s týmito dehumanizačnými hroznými dôsledkami, napríklad e, kolonializmus a s jeho miliónmi obetí na oltár obohacovania sa jednotlivých tých materských krajín, e, vyvražďovanie celých etnik, celých e, skupín ľudí, genocídy, hej, e, prvá, druhá svetová vojna, e, akým obrovským spôsobom dokázali tí vodcovia zmanipulovať tie masy, ktoré išli e, s, e, s pevom a radosťou vraždiť rovnakých ľudí, ako, ako sú oni. Hej, že e, obávam sa, že do istej miery je táto schopnosť byť súčasne poslušný a arogantný, alebo v poslušnosti arogantný. Mm. Alebo v arogancii mm. poslušný. Mm. Hej, je človeku daná a ide o to, že z času na čas a mám pocit, že teda v dnešnej dobe sme toho svetkami, aj obeťami, aj aktívnymi možno účastníkmi, e, sa nájde skupina, ktorá programovo na týchto ľudí vplýva. Na, na ľudí vplýva. Hej, a tam tie záujmy, v záujme čoho? Tie rôzne e, hlboké močiare a rôzne šedé eminencie e, ovládajú rôzne spoločnosti a zrejme za, e, sú do toho investované obrovské peniaze. Hej? Keď, sa, e, keď si len predstavíme, aké, aké obrovské sumy museli byť e, získané a vhodným spôsobom použité na vytvorenie nenávisti Ukrajincov voči Rusom. Ale takáto, e, takýto výsledok alebo takéto Ehm, takáto devastácia e, človeka nie je, nie je špecifikom pre dnešnú dobu. Hm? Nie. Roman, to, to je otázka na teba, že keď, keď ja skonštatujem, teda napríklad keď som tu, ja neviem, citoval Daga Daniša, tak on to hovorí v tých svojich komentároch jasne a ja mám tendenciu s ním súhlasiť, to sa priznávam, on hovorí jasne, nerobme chybu, že teraz všetky hodíme do jedného vreca a povieme, že všetci sme tu nejakým spôsobom viny, on hovorí nie, vinný a respektíve tí, ktorí naozaj radikalizujú, je progresívny tábor. Ja som v úvode púšťal ten jeho zvuk, kde hovoril o tom, že ako ten progresivizmus vyzerá, čo spôsobuje a tak ďalej. E, e, Roman, keď, keď poviem, keď si dovolím vysloviť myšlienku, že mám pocit, a akú skúsenosť osobnú, že progresívci sú netolerantnejší ako my, že sú v, nie, v niečom akoby že poslušní, ale vlastne e, strašne netolerantní a arogantní zároveň že viac ako my, ak to mám povedať tak jednoducho, tak preháňam, nemám v tomto smere pravdu, alebo skôr budeš mať tendenciu s týmto konštatovaním súhlasiť? No, oni častokrát hovoria takú metaforu, že to sú svezáci a že to sú, akože niekedy sa dáva, že nový socializmus, že e, chcú prerobiť e, človeka k obrazu svojmu mm. a keď sa mu vspiera, tak je okamžite nálepkovaný. E, to je taká miera aktivizmus, e, akože v 90 sa hovorí, že liberáli, konzervatívci, progresivisti, to je vyšší level. To je jednoducho, to nie je, že ži a nechaj žiť, ale to je, že ak nejdeš podľa e, toho, čo my ti jediný naoktrujeme, že to je jediné správne, tak si samozrejme e, okamžite pomaly platený Putinom, e, si zadubený, si tmár, si, ja neviem, e, nedemokrat e, a všetky ďalšie veci, bohužiaľ tieto trendy, tak by som povedal, v globálnom hľadisku tento extrémny progresivizmus mal nejaký vrchol pred zlomom, ktorý, alebo inak to poviem, základnou tézou volebnej kampane Hillary Clinton bolo transgendrové záchody a na túto absurditu, že do takejto dekadencie sa dostala tá západná progresivistická spoločnosť, prišiel ako kladivo Trump. A ono to teraz, akože, e, čím viac sa tlačí na tú pružinu, tým viac sa vymrští, takže samozrejme tým pádom sa radikalizuje aj druhá strana. My tu naozaj máme, máme uh, také typy narratívov a také typy uh, spôsob, ale ešte aj spôsoby presadzovania názoru, ktoré sú veľmi e, netolerantné a vedie to až k dehumanizácii názorových oponentov, čiže robia to zle, pretože to robia strašne aktivisticky. E, Samozrejme, treba si povedať, že aj na našej tejto sú hm. rôzni ľudia, hej, máš tu občianský hm. tribunál a kde koho, čiže hm. ako ne nehovorme, že všetci ľudia na našom sú nejakí slušní a tak, ale ten hlavný mainstream, akože to je vlastne stred dvoch nejakých pohľadov na svet E, ja hovorím takého, že racionálneho, zdravého, sedácky rozum voči tomu progresivizmu, ktorý ale neakceptuje iný názor. To není, že žij a nechaj žiť, tam nie, akože uh, ak nepôjdeš e, v týmto smerom, tak si okamžite nálepkovaný, okamžite máš byť e, vytlačený na okraj spoločnosti, dehonestovaný a podobne. E, a toto je zlé. Jednoducho tu na, e, naozaj existuje, akože niekedy som povedal, že kultúrne vojny sú vlastne náhražkou e, tej štandardnej politiky, lebo ona už to pravoľavé mm, členenie, ono stále ešte troška funguje, ale je už... E, obveľa viacej prekryté tými kultúrnymi vojnami. Ako keby sa politika vyčerpala v tom zmysle, že e, nechcem povedať tie klasické eh, metafory, že demokratia, a republikáni v Amerike ako Coca-Cola a Pepsi-Cola, ale naozaj v tých e, riešeniach nie sú nejaké zásadné rozdiely tých ľavicových, pravicových, nejaké zásadné prerozdeľovanie e, národného bohatstva a podpora nejakých e, skupín alebo také niečo, nejaká masová robotnícka trieda, modré goliere už neexistuje, spoločnosť sa sociologicky posunula a vlastne ten v úvodzovkách triedny boj alebo zastávanie záujmov konkrétnych spoločenských skupín bolo nahradené e, ako keby e, civilizačným pohľadom a generačným pohľadom a ukazuje sa, že nasadenie tých progresivistov je naozaj hodné svazákov v 50. rokov. A to je ne, najväčšie nebezpečenstvo, že oni sú hlboko, hlboko presvedčení o svojej pravde a v svojej misionárskej posadnutosti pre, prevracať ľudí na svoju vieru. Mm. E, tých, ktorí sú neochotní to prijať, tak e, absolútne vytlačajú a sú extrémne agresívni voči ním a až ich dehumanizujú a, a nálepkujú a tak ďalej. Toto spôsobuje, že sa posúvame do uh, studenej občianskej vojny a bohužiaľ to je trend, ktorý funguje všade v Európe. Nigel Farage v, v Británii akože sa pomaly na percentá, tam extrémne to skresľuje volebný systém, uh, ktorý, ktorý ani zďaleka neodráža jeho silu. Uh, je to v Spojených Spojených štátoch všetky západné krajiny majú tzv. krajnú pravicu, čo podľa mňa vôbec nie je krajná pravica. Ak je niečo krajná pravica, pre mňa to je Saska, to je krajná pravica, hej. Ale dobre, uh, inak povedané, mení sa politika, menia sa akcenty, menia sa obsah politiky a spôsob, akým sa robí, že z politického boja a súperenia sa stáva studená občianská vojna. Toto je veľký problém. Mm. No, bavíme sa o progresivizme a tá istá otázka je na vás, pán Bohuš. E, aj keď ja si samozrejme uvedomujem, že je vždy ošemetné pýtať sa na progresivizmus v tomto našom prostredí a keď zaznie niečo v zmysle, že nie sme ako oni, tak je to vždy také zvláštne, ale tie tendencie, o ktorých teraz hovoril Roman, taká tá, to je pekné slovo, prevýchova z ich strany. Taká prevýchova spoločnosti nie, že ja vás nechám žiť tak liberálne, že fungujte si ako viete a nebudem zasahovať do tvojho a ty nezasahuj do môjho. Nie, že ten progresivizmus prišiel prevýchovať človeka. On, on nehovorí, že len tak ťa nechám fungovať, ty máš poslúchať a máš to vidieť správne. Tak e, keď teda tu sme to tak zhodnotili my, že, že proste na tom progresivizme je naozaj niečo a na tých, aj na tých voličoch, že to vidíte a na, na, na takom tom, že aj teraz to, čo sa deje, že, že, že, že badáme tam nejaké také tendencie byť ako keby radikálnejší než teda ten, ten zvyšok spoločnosti, tak máte tendenciu s týmto súhlasiť, alebo nás neviem, skôr napomeniete, že, že teraz s tým progresivcom nakladáme viac, ako si zaslúžia? Tak eh, lidé, <clears throat> já to řeknu obecně, lidé, kteří ubližují druhým lidem, samozřejmě si zaslouží kritiku, rozbor, pochopení toho, proč, co, jakým způsobem dělají abychom se v tom zorientovali a hledali řešení, jak eh, tuto situaci napravit. Já to skoro vidím jako nejenom na progresivismu, ale nezapomenu nikdy na tu covidovou dobu, jako kdy nám rozdělili československé rodiny a nikdo ani nepípnul na dobu, osobně jsem to zažil eh, v celkovém souhrnu jednoho roku, kdy lidé nemohli vidět svoje blízké, protože byly hranice zavřené a e, proto, abyste je překročil, tak jste buď nemohl, anebo když mohl, tak jste musel podstupovat nedůstojné podmínky. A pokud jde o, o progresivismus, ještě bych se na to možná podíval i z jiného pohledu. Já se snažím pořád udržet jakoby <clears throat> tu svoji nestranost, takže jako nechci se na to dívat my a oni, ale beru to jako, že jsme z jednoho zdroje, jsme jedno, jedno jsme, Eh, ať už si to pojmenujete z jakéhokoliv úhlu pohledu, já to takhle beru a, mm, a budu se snažit eh, eh, to, to rozkrývat, jako edukovat, hledat ty cesty, ať už v Modrém Jelenovi nebo s pomocí teď veřejnoprávní televize, jak bychom mohli rozkrýt to, že tady zkrátka třeba i konkrétně nějaká skupina lidí provádí hromadně něco, co E, není důstojné a co je proti lidem a proti ním samotným. A mm, samozřejmě rozumím tomu, že mm, určitá část lidí se z tohoto stavu třeba vůbec neprobudí, ale nikdy, nikdy nezahodím tu šanci, to, ten pocit toho vědomí, jakože tam je ta šance. Já vám řeknu ještě jeden příklad, jestli můžu nakonec. Jo? Jasné, jasné. Já jsem třeba, já jsem třeba uh, myslím, že před několika dny, když jsem byl uh, E, když jsem byl ve slovenské televizi, tak jsem tam náhodně potkal svoji kolegyni, e, která když si, si do jisté míry mohu říct, že začí, když začínala, tak já jsem byl lektorem v lokálních televizích a ona dnes právě jako je jakoby hodně vyhraněná na té straně té, té jakože progresivistické mm. a je velmi aktivní v této věci a, a i v práci, i mm, v soukromí a mm, můžu říct, že když jsem s ní začal, tak jsme se potkali po mnoha letech a já jsem mi začal vysvětlovat, že přece tato cesta není možná, že se nemůžeme do nekonečna nenávidět a stát každý na té jedné straně v té pozici teze a antiteze a chybí nám ta syntéza, eh, ta, ta, ta společná východiska, tak eh, jsem to s ní, chvilinku jsem s ní pro, promlouval, ne, nebyl příliš velký prostor, tak normálně jsem jakoby na ní viděl v té dané chvíli že jako kdyby se zamyslela a říká, tak ty budeš tady takový mediátor, že? Jo? A tak jsem si říkal, že možná jako nejsme ještě úplně ztracení v tom, že bychom mohli společně mluvit a přemýšlet a možná se dobrat nějakého svého omylu, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že to i v mnoha případech možné není. Jo? Ale, ale prostě nezatracuji a, a nechci dělit tu společnost na, na nějaké skupiny, chci zkrátka se snažit za sebe, alespoň taková, takové jsem natury. Eh, přemýšlet o té společnosti jako o jednom celku a že prostě musíme najít do nějaké východisko, eh, než, než se opravdu skutečně tady začneme mlátit. Že? Tak počkejte, že to je zaujímavé, tak <laughs> pán Bohu, že dočkáme sa v RTV z debaty, kde sa, a teraz zámerne to priťahne za že stretneme sa v RTV z debaty, kde sa stretnú teda na jednom priestore slnečkári versus konšpirátory? <laughs> A budeme no, hľadať no, nejakú tak, jako, debatu medzi aj, sebou? Já, e, já samozřejmě pokud... To, já, to by mělo být normální no, přece. Ano, tak. A e, to by mělo být normální a hlavně bychom u toho neměli používat ty nálepky dezinformátoři, konspirátoři hmm. a hmm. progresivisti, hmm. protože jsme jenom lidé, kteří můžeme mít rozdílné názory, ale měli bychom je mít opřené o nějaké konkrétní argumenty, abychom si necucali z prstu nějaké hlouposti, eh, které také zažíváme v poslední době, já nevím, třeba 75 pohlavích a tak dále. Jakože, takže my, my musíme prostě mít nějaký jako reálný základ k té diskuzi, musíme mít nějaké společné hodnoty, společná měřítka a pak se můžeme dobírat nějakých eh, závěrů. No, tak Roman, toto je na teba vec, vieš, ako šéf výboru pre média a kultúru, tak čo, Jasne. idete na tom pracovať, aby takáto... <laughs> Počkaj, teraz, ak vás počujú z denníka, že... zajtra no. o tom bude článok, že, že ťaháte konšpirátor do RTVS, tak pozor, čo povieš, lebo to bude nebezpečné. Ne, ne, ne. ne. <laughs> Eh, tak pre všetkým uh, treba striktne povedať, každý tomu nebola dokázaná konšpirácia, tak eh, akože uh, konšpirátor je dehon, dehonestačná, dehonestačná nálepka a jednoducho človek sa môže niekedy zmýliť, to vždycky sa stane, ale konšpirátor je človek, ktorý e, živí zjavné blúdy alebo vytvára nejaké uh, Eh, konštrukcie, ktoré nie sú založené na faktoch, dlhodobo ich hlása a eh, boli mnoho, mnohokrát vyvrátené. To znamená, nehovor o komunitných médiách, ja vôbec akože mám problém aj s tou terminologou, že, že, že konšpirátori alebo neviem, alternatíva, nie my sme komunitné médiá. Médiá, za ktorými nie sú žiadne korporácie, žiadni veľkí investori, ktoré vznikli na základe podpory komunity. Úplne e, rídzí prejav takéhoto média je slobodný vysielač, v istom mysle infovojna a tak ďalej. Nazývajme sa komunitné médiá a tieto uh, e, médiá majú priestor na pôde verejnoprávnej televízie, ak dokážu dávať taký obsah, ktorý je relevantný a o ktorom sa môže uh, debatovať. Uh, jedna vec sú fakty, druhá vec je interpretácia týchto faktov. To znamená, uh, ja, mňa, ja som alergický na tézy typu, že o faktoch sa nediskutuje. Hmm. O faktoch sa nediskutuje, ale o interpretácii faktov sa diskutuje. To znamená, že uh, v tomto zmysle je to úplne jednoznačné a áno, ja verím, že nové vedenie STVR bude mať tú odvahu zapojiť do mediálneho diskurzu všetkých relevantných aktérov, lebo takto to nebolo. Hmm, pán doktor, to by bolo. To by bolo. No ja mám <laughs> e, svoj vlastný teraz taký drobučky, možno e, nápad alebo prínos do tejto debaty. Samozrejme, treba komunikovať. Je to jasné lebo tie hranice vedú aj medzi rodinami, v, v, vnútri rodín, mm. medzi priateľskými, kamarátskými okruhmi bývalými alebo aj trvalými. Ja som sa minulý týždeň e, vrátil e, z maturitného stretnutia a už e, z minulých stretnutí vieme, že e, ten je na tej strane, ten takto rozmýšľa, ten asi takto rozmýšľa. E, dávali sme si všetci obrovský pozor, aby sme nevošli do e, tém, ktoré by e, pokazili to stretnutie, ale popri tom všetkom vždy niečo preblesklo, že e, povedalo sa aj čosi kúštik za hranicu, alebo aspoň po tú hranicu mm, mm. a e, vždy to prešlo. Mm. Vždy to prešlo z oboch strán. E, podobne v rodinách. Hej, vieme stretávame sa v rámci rodín, vieme, že tí sú na takej strane, tí sú na takej strane, ale dokážeme si dať pozor, aby to neprekročilo tú nejakú nezmieriteľnú hranicu, za ktorú nasleduje hádka. A toto je strašne dôležité, že existuje stále možnosť nejakej, nejakej koexistencie, ktorá by mohla za pozitívnych okolností skôr či neskôr prerásť do bližšej, bližšieho pochopenia, bližšej spolupráce, lebo hm. inak cesta nevedie. Tak záverom to môžeme povedať takto, že ja som teraz čítal kde si na aktualitách, že taký radostný status, že symbolom tohto ročného 17. novembra sa pomaly, ale isto stáva kriedová revolúcia. Tešia sa z toho, z tej kriedovej revolúcie, že to bude teraz symbol 17. novembra, ako mladí ľudia odvážne kreslia na chodníky proti Ficovské heslá. Tak to je odkaz mainstreamu? A my vám zo Slobodného vysielača odkazujeme, nech je symbolom tohto ročného 17. novembra toho, o čom bol november. Nech sa diskutuje. Nech je toto symbol novembra 17. To vám odkazujem zo Slobodného vysielača, aby sme spolu diskutovali. S vami, ktorí sem nechcete chodiť, s vami, ktorí možno začnete chodiť do verejnoprávneho média. A ja tlieskam pánovi Bohušovi a nakoniec aj Romanovi, ktorý je v tom výbore, lebo keď som videl minulé debatu, Roman, v ktorej si bol, s moderátorkou Ankou Žitnou, tak si rejem, áno, toto je cesta, v tomto treba pokračovať. Takže toto je náš odkaz. A tu sa asi pán doktor dvíha ruku. Dvíham ruku, lebo teraz ma napadlo, však niekedy strašne dávno sme si slúbili lásku. No, ono Nakoniec. <laughs> sa to všelijako sprofanovalo možno, ale, ale faktom je, že vtedy to bolo tak. Tak. Tak ano. môžeme oprášiť toto heslo. No nič, budeme musieť končiť, lebo ten čas sa naplnil a ja teraz zoberiem na seba prípadných hnev poslucháčov, lebo som vyzval, že teda maily, ale neprečítal som žiaden. Ja som tušil, že to bude takto, že keď sme tu viacerí, tak bude problém s tými mailami, ale nech sa teda poslucháči nehnevajú, nebol v tom zlý zámer. Chcel som proste vyspovedať hosti, ktorí tu dnes boli a som veľmi rád, že sme teda takto strávili tie dve hodiny tohto času, verím, že teda plodnou diskusiou, takže ak teda nie je už nič, ale ak ešte niečo, čo by ste radi teda dodali, tak kľudne. Ja, e, ja len ma také napadlo, že no. autor tej piesne Slúbili sme si lásku prešiel dosť zásadným vývojom. No, Niekedy to bol tvrdo mainstreamový no. novinár a dneska sa dáva k alternatíve, tak. takže, takže takým pekným oblúkom sa vrátil tam, skadeľ vyšiel. Áno, pán Hoffman, častým hosťom aj tu u nás, v našich reláciách viackrát bol, takže presne tak. Oh, oh prešiel vývojom zaujímavým. Pán Boh, už niečo prípadne z vašej strany, nejak tak na záver, keď sa už lúčime. Já, ja apeluji na sounáležitost a, a lidskost vidět v každém, v každém mm, politikovi, člověku, oponentovi a tak dále, primárně e, člověka a dívat se, umět se dívat na to i z jeho strany, abych lépe pochopil, e, jak s ním třeba i komunikovat, tak abychom si společně mohli ty oči otevřít například. Hmm. Tak, tak ďakujem veľmi pekne. Keď už ste teda hovorili vy teraz, tak v prvom rade vám, pán Bohušu, že ste teda nám venovali tie dve hodiny vášho času a že ste sa, nakon, nakoniec musím to tak povedať, že ste sa nebáli a neostýchali, opäť ste tu navštívili tento náš Ďakujem. priestor, hoď vieme, že to teda môže spôsobiť v budúcnosti rôzne mediálne otrasy, že ste zase boli tu u nás, ale vážne si to, že ste neboli a že ste sem ku nám prišli, tak vám za ten večer naozaj veľmi pekne ďakujem. Majte sa do počutia. Ďakujem. Tak to bol pán Petr Bohuš. Roman, aj s tebou sa lúčime a tešíme sa zajtra na reláciu Trikolora. Tak sa maj pekne Jasne. aj ty. Takisto ďakujem za pozvanie a samozrejme pozdravujem poslucháčov, teším sa na zajtrašiu reláciu. Tak, to bol Roman Michelko, politik, publicista a toho času šéf mediálneho a kultúrneho výboru. No a pán doktor pomaly sa rozídeme aj my, čo poviete. Nič iné nám no, neostáva. Rozídeme sa, zajtra sa tiež znovu stretneme. A zajtra sa teraz stretneme v relácii a opony. Teda chcem pozdraviť aj kolegov a poďakovať za fajnú diskusiu a e, na mne ostane zrejme, aby som Áno, lebo ste hudobný Komentoval nasledujúcu. Tá predchádzajúca bola surová, nenávistná. Táto je jemná a možno prekvapujúco kriedová. Je to pieta od Karla Kryla. Tak, s toho sa rozlúčime. Pán doktor, máte sa aj vy pekne. Ďakujem pekne. Bývalý prednosta a primár Bansko-Bystrickej psychiatrie Ludvík Nábielek a spolu s ním sa z Bansko-Bystrického štúdia Lučia Boris Koroni do počutia. Vrou náměstí kousek od nádraží pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, nemá bolestí, stála na trenáží, Madonna s mrtvým synem, umučeným. Stála zmatená nenadálým hlukem, na ruce déští padal, jak slzy vele kněze, trochu zděšená pod napilým plukem, co vůbec nevypadal na vítěze. Stojíce u piety, kouřili cigarety, až na psem řízeň hnali kilometr klusem. Kuplety z kabaretu zpívali pro pietu a když je dospívali, otřásli se hnusem. Měli monstrance cestou nakradené a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, místní sebrance válkou nakažené, tu trochu zeleniny záviděli. Holky z ulice trochu pomuchlali a pak jim zaplatili držadlem bajonetu. Sklady munice pečlivě zavírali a pak se posadili pod pietu sedíce pod pietou, spali se omeletou, hlasitě nadávali na pitomou nudu. Čmárali po pětě, pozdraví Marietě, kterou si půjčovali, neznají cestu dů. jednu neděli polní zabalili poslední pohlednici příbuzným odeslali potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železnicí usínali. Nikdo neplakal, nikdo nelitoval, nikoho nebolelo, že jeli bez loučení, někdo přitakal, jiný poděkoval, nikomu nescházelo poroučení jenom pod pietou holčičku pětiletou písmena zaujala načmáraná křídou. Číst se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala, zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť.